อะไรจะถามไหมจารย์มีอะไรจะถามไหมเวลาเราปฏิบัตินี่นะครับแล้วเราก็ได้ประสบการณ์ทีนี้เวลาเราเกิดไม่อยู่ในชาตินี้แล้วเราไปเกิดใหม่มันหมดไปหมดเลยหรือว่ามันต้องไปเริ่มตอนหนึ่งใหม่มันก็แล้วแต่ว่าเรา มันติดไปกับเรามากน้อย มันเป็นเหมือนนิสัย ถ้าเราทำมันมาก มันก็จะติดไปกับเรา มาก ถ้าทำไปน้อย มันก็ติดไปน้อย มันเป็นเรื่องของการกระทำทำอะไรแล้วมันก็เกิดความชำนาญ เกิดความเป็นนิสัยขึ้นมา เช่นถ้าเรารักษาศีล ได้เป็นประจำมันก็จะติดเป็นนิสัยไปไปเกิดต่อไปเราก็จะรักษาศีลเราจะไม่เราจะไม่ฆ่าสัตว์ถ้าเราทำบุญเป็นนิสัย เวลาเรามีโอกาสทำบุญในภายภาคหน้าเราก็จะทำบุญ ถ้าเราดื่มสุราเป็นนิสัย เวลามันไปอยู่ที่อื่น เวลามีสุราดื่มมันก็จะดื่ม ั้นการกระทำต่างๆ นี่มันเป็นนิสัยที่ดีก็ได้นิสัยที่ไม่ดีก็ได้ อย่างคนเราทุกคนมาเกิดนี่เราก็มีนิสัยเดิมติดตัวมา คนเราจึงมีความสนใจเรื่องการกระทำที่ไม่เหมือนกัน คนบางคนก็สนใจไปในทางศิลปะบางคนก็สนใจไปในทางวิทยาศาสตร์ บางคนก็สนใจไปทางศาสนา เหมือนกับถ้าเราถนัดมือขวาเราก็จะไปใช้มือขวาไปเรื่อยๆ ไปเกิดกี่ชาติก็จะใช้มือขวา ถ้าเราถนัดมือซ้ายเราก็จะใช้มือซ้าย อันนี้มันเป็นอะไรก็ตามที่เกิดจากการกระทำเนี่ย มันจะทำไปแล้วมันก็จะติดเป็นนิสัยไป ทีนี้มันจะติดมาก ติดน้อยก็อยู่ที่ทำมากทำน้อย ถ้าทำน้อย เช่น ดื่มสุราไม่ประจำบางเวลา ก็ดื่มบางเวลาก็ไม่ดื่มนี่มันก็จะเป็นนิสัยแบบนั้นไป ก็คือจะดื่มบ้าง ไม่ดื่มบ้าง ถ้ามันดื่มเป็นประจำมันก็จะติดนิสัยไปมันจะดื่มเป็นประจำถ้าเรา เคยนั่งสมาธิ เราก็จะนั่งสมาธิ เวลาเรามีโอกาส เราก็จะนั่งสมาธิบางทีเราลืม แต่ถ้าเราไปเจอคนที่เขาสอนสมาธิ เราก็พอเราไปเรียนทบทวนดูกับเขา เราก็สามารถนั่งสมาธิได้เลยคนที่ไม่เคยนั่งนี่พอไปนั่งมันก็นั่งไม่ นั่งไม่ได้ ราะไม่เคยนั่งมาก่อน ให้มันเรื่องของนิสัยและเรื่องของความชอบไม่ชอบเราชอบอะไร มันก็จะติดตัวไป เราไม่ชอบอะไร มันก็จะติดตัวไป เช่นเราชอบสีเขียวสีฟ้า เราก็จะชอบสีเขียวสีฟ้าไป ถ้าเราไม่ชอบสี สีเหลืองสีอะไร เราก็จะไม่ชอบมันเหมือนกับอาหารรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ แต่ละคนนี้มีความชอบไม่ชอบไม่เหมือนกันเพราะในอดีตมีความชอบมาไม่เหมือนกันมันก็เลย เวลามาเกิดถึงแม้มาเกิดกับพ่อแม่คนเดียวกัน แต่นิสัยใจคอจะไม่เหมือนกันครับ รูปร่างหน้าตาอาจจะเหมือนกัน อาจจะเป็นฝาแฝดเนี่ยแต่ใจมันไม่ได้มาจากที่เดียวกัน ใจไม่ได้มาจากพ่อแม่เหมือนกับร่างกาย ใจมาจากอดีตชาติที่เวลาที่ร่างกายตายไปแล้วก็ไปหาร่างกายอันใหม่พอที่ฝาแฝดมีสองร่าง ก็เลยมีใจสองใจมามาเอาไปคนละร่าง นี่ใจสองใจนี่อาจจะมาคนละทิศคนละทาง มาจากคนละแหล่งกันนะคนหนึ่งอาจจะมาจากสมมติยกตัวอย่าง มาจากลาสเวกัสเนี่ยก็จะมาชอบกินเหล้าเล่นการพนันไอ้คนหนึ่งก็มาจากวัดยานี้ก็จะไปชอบไปวัดไปทำบุญไปรักษาศีลอันนี้มันติดตัวไปของพวกนี้มันติดตัวไป อย่างที่พระเจ้าทรงบำเพ็ญบารมีสิบนี้ก็เป็นสิ่งที่ติดตัวไป เป็นเมตตาบารมี มีความเมตตา เป็นคนที่มีไมตรีจิต คือไม่ได้เห็นไม่ได้คิดร้ายไม่ไม่ได้ดุร้ายไม่หอดร้ายท่ารุนกับใคร มีแต่ความปรารถนาดี บางคนก็โหดร้ายท่ารุนชอบกันแกล้งชอบเบียดเบียนชอบ อันนี้ก็แสดงว่าไม่มีเมตตา ทานบารมีก็ชอบทำบุญตอนที่เป็นพระเวชสันดรก็มีใครขออะไรก็ให้ชอบให้ ไม่ชอบไม่ชอบเก็บข้าวของเงินทองไว้มีอะไรก็อยากจะให้คนอื่นศีลบารมีก็เนี่ยเคยรักษาศีลห้าได้ก็จะรักษาศีลห้าเวลามา จะไม่ชอบฆ่าสัตว์ ไม่ชอบลักทรัพย์ไม่ชอบประพฤติผิดตัวเองนีถ้าเคยสร้างเนกขมะบารมีก็คือเคยเข้าวัดถือศีลแปดปฏิบัติเนี่ยทำนี้ก็เรียกว่าเนกขมะก็จะถ้ามีโอกาสก็ชอบไปปีกวิเวกไปหาที่สงบที่เงียบเข้าวัดปฏิบัติธรรมถ้ามีอุเบกขา ก็คือ มีความเป็นกลางใจ ใจไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลง ใจจะเฉยเฉยเป็นคนที่มีความหนักแน่น ไม่ใช่วูบว่าคนที่ไม่มีเนกไม่มีอุเบกขานี่มันจะวูบว่าจิตใจอะไรมาสัมผัสกระทบหน่อย ก็จะเกิดอารมณ์ต่าง ๆ ขึ้นมา แต่คนที่มีเคยฝึกสมาธินั่งสมาธิได้ใจจะเป็น ใจเย็นใจเฉยๆไม่โลภโมโทสันแล้วถ้าฟังเทศ ฟังธรรมศึกษา ก็จะเป็นคนที่ใฝ่รู้ใฝ่ศึกษา เป็นคนที่มีความรู้ความฉลาด อันนี้เป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะเอาติดตัวไปได้ ถ้าเรายังไม่สามารถ ยุติการเวียนว่ายตายเกิดคุณสมบัติที่ดีและไม่ดี มันก็จะติดตัวไปกับเรา ถ้าเป็นคุณสมบัติไม่ดี มันก็จะผลักให้เราไปในไปกระทำสิ่งที่ไม่ดี แล้วก็ต้องไปรับผลของการกระทำที่ไม่ดี เวลาตายก็ไปเกิดในที่ต่ำไปเกิดในอบาย แต่ถ้ามีคุณสมบัติที่ดี ติดตัวไป ทำบุญ ทำทาน รักษาศีลเวลาตายไปก็จะไปรับผลที่ดีคือไปเป็นเทพ ไปอยู่เป็นสวรรค์ชั้นต่างๆแล้วถ้าได้คุณธรรมที่พาให้ไปถึงมรรคพระนิพพานได้ก็ไม่ต้องกลับมาเกิด อย่างเจ้าชายสิทธัตถะนี่ในอดีตชาติท่านได้สร้างบารมีต่างๆมาที่ที่ ที่เรื่องพระเจ้าสิบชาตินี่ก็คือชาติสิบชาติสิบชาติที่พระเจ้าได้ส่งบำเพ็ญบารมีสิบประการพระเวสสันดรก็บำเพ็ญทานบารมีพระมหาชนกก็บำเพ็ญวิริยะบารมีความขยันหมั่นเพียรพระเตมีก็ทรงบำเพ็ญอุเบกขาบารมีคือจะนิ่งเฉยจะไม่ตอบโต้ จะไม่อะไรกับใคร ใครจะพูดใครจะทำอะไร ท่านก็เฉย สักแต่ว่ารู้ไป อันนี้พอมาเกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะก็ขาดบารมีอันสุดท้ายคือปัญญาบารมีก็พอถึงเวลาก็ออกบวชได้ เพราะมีศีลบารมีมาพักดันทั้งทั้งที่พ่ออยากจะให้อยู่เป็นมหาจากักรพรรดิแต่ท่านไม่ชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ชอบทำสงครามท่านก็ อยากจะไปออกจากการแก่การเจ็บการตายก็เลยเห็นเป็นพระเป็นวิธีเป็นนักบวช ก็เลยออกบวชง่ายจะไม่เป็นขนาดลูกของพระเจ้าแผ่นดินทิ้งทุกอย่างได้ ไปอยู่แบบขอทานได้ก็ดูว่ามีบารมีขนาดเคยเคยอยู่แบบนี้มาก่อนในอดีตชาติ เคยเป็นนักบวชมาก่อน เคยถือศีลแปดมาก่อน เคยนั่งสมาธิจิตรวมมาก่อนจึงทำให้การสละความสุขทางร่างกายนี้มันง่ายเพราะผู้ไปบวชนี้ก็ต้องการไปหาความสุขทางใจไปหาความวิธีการดับทุกข์ แต่ในช่วงที่ทรงบำเพ็ญนั้นไม่มีใครรู้จักวิธีดับทุกข์อย่างถาวร รู้จักวิธีดับทุกข์ด้วยสมาธิ เวลานั่งสมาธิจิตสงบความทุกข์ต่างๆ ก็สงบตัวชั่วคราว แต่พอออกจากสมาธิมาพอมาเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ มาคิดถึงเรื่องของร่างกายของตนว่าจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย ก็เกิดความไม่สบายใจขึ้นมา ก็ยังรู้ว่ายังไม่หลุดพ้นจากความทุกข์ หยุดเฉพาะเวลานั่งสมาธิเวลานั่งสมาธิจิตสงบไม่ไม่รู้สึกวิตกกังวลกับความแก่ความเจ็บความตาย เพราะตอนนั้นจิตไม่ไปรับรู้เรื่องของร่างกาย แต่พอออกมาจากสมาธิมารับรู้เรื่องของร่างกายก็เกิดความวิตกกังวลห่วงใยเกี่ยวกับอนาคตของร่างกายนี้แล้วก็ไม่มีใครรู้จักวิธีดับความทุกข์ที่เกิดจากความ กังวลเกี่ยวกับเรื่องของร่างกายได้พระองค์ก็เลยต้องค้นคว้าหาตอนต้องคิดว่าต้องต้องทรมานร่างกายไม่กินข้าวอดอาหารันอาหารสี่สิบเก้าวัน ความกลัวตาย ความกลัวแก่ความเจ็บมันก็ยังอยู่ทั้งทั้งที่ยอมตายยอมอดเนี่ยแต่ความกลัวมันก็ยังมีอยู่ ก็เลยรู้ว่ามันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายมันความกลัวนี้มันอยู่ที่ใจ ก็เลยค้นเข้าไปหาค้นหาสาเหตุก็เจอว่า ความกลัวก็เกิดจากความอยากไม่ตาย นั่นเอง อยากอยู่อยากไม่ตายก็เลยทำให้กลัวตาย ทุกข์กับความตายทุกข์กับความแก่ ทุกข์กับความเจ็บ แต่ถ้ามองสภาพความเป็นจริงของร่างกายก็ต้องเห็นว่ามันไม่เที่ยง มันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย พอยอมรับความจริงว่ามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปฝืนมันไม่ได้พอปรงยอมตายได้ยอมแก่ได้ ยอมเจ็บได้ก็หายทุกข์ก็เลยเห็นว่าทุกข์นี้เกิดจากความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายแต่อยากหรือไม่อยาก มันก็ต้องแก่เจ็บตายอยู่ดีถ้ายอมให้มันแก่ยอมให้มันเจ็บยอมให้มันตายก็จะไม่ทุกข์ ่านก็เลยพบอริยสัจสี่พบว่าต้นเหตุของความทุกข์ใจเกิดจากความอยากนะวิธีที่จะดับความทุกข์ใจก็คือต้องม่มองความจริง มองความจริงของสิ่งที่เราไปอยากด้วยว่า มันจะเป็นไปตามอยากได้หรือไม่อยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้หรือไม่ไม่ได้อยากไปก็ทุกไปเปล่า ก็ยอมให้เขาเจ็บให้เขาแก่ให้เขาตาย เช่นเรารักใครเขาเขาจะจากเราไปก็ไม่จะอยู่เขาไม่ขออยู่กับเราเนี่ย ถ้าเราไม่ยอมให้เขาไปเราก็จะทุกข์ ถ้าเราอยากให้เขาอยู่ แต่เขาไม่อยู่ แต่ถ้าเรายอมให้เขาไปอ่ะคุณอยากจะไปก็ไป เช่นแฟนหรือภรรยาเนี่ยวันดีคืนดีเขาอาจจะมาบอกว่า ฉันเบื่อคุณแล้วฉันจะไปอยู่ของฉันคนเดียวไปอยู่กับคนอื่น ถ้าคุณรักคุณหวงเขาคุณก็ไม่อยากให้เขาไปพอเขาจะไปคุณก็ทุกข์แต่ถ้าคุณมองว่าเป็นชีวิตของเขา เราไปบังคับเขาไม่ได้ เราจะไปก็ไปปล่อยให้เขาไปถ้าปล่อยยอมรับความจริงว่าเขาจะไปก็ให้เขาไป เราก็จะไม่ทุกข์เหมือนเงินทองนี่ก็เหมือนกัน ถ้าเราปล่อยด้วยความยินดีเราจะไม่ทุกข์ใช่ไหม แต่ถ้าเราไม่ปล่อย เวลามันไปเราทุกข์เช่นเงินทองที่เอามาทำบุญนี่เราเรายินดีปล่อย ยินดีให้มันไปจากเรา เราไม่ทุกข์แต่ถ้าเกิดขโมยมาขโมยเงินก้อนนี้ไปนี้เราจะทุกข์เพราะเราไม่อยากให้ขโมยเรายังไม่อยากให้ไปแบบนั้นนั่นก็คือการพิจารณาของพระเจ้าจนพบอริยสัจสี่ เพราะความจริงของทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามาเกี่ยวข้องด้วยมาครอบครองเป็นของไม่เที่ยงทั้งนั้น เป็นไม่ใช่เป็นของเราอย่างแท้จริงสักวันหนึ่งก็จะต้องมีการพัดพากจากกันไปไม่ว่าจะแม้แต่ร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ของเราร่างกายของคนอื่น ก็ไม่ใช่ของเราลูกเราภรรยาเราพ่อเรา แม่เราพี่เราน้องเราก็ไม่ใช่ของเรา ไม่เที่ยงเขาก็ต้องไปถ้าเราไม่ไปยึดไปติดเขาปล่อยให้เขาไป เราก็ไม่ทุกข์ถ้าเราไปอยากไม่ให้เขาไป เราก็จะทุกข์เพราะไม่ยอมไม่ยอมรับความจริง ไม่ยอมไม่ยอมมองความจริงพระเจ้าถึงสอนให้พวกเรามาดูความจริงกัน แล้วดูบ่อยๆไม่ให้ดื่ม เช่นร่างกายนี้ท่านสอนให้พิจารณาอยู่เรื่อยๆว่า เราเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเป็นธรรมดาล่วงพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้เกิดมาแล้วต้องมีการพัดพากจากกันเป็นธรรมดาล่วงพ้นการพัดพากจากกันไปไม่ได้ให้คิดอย่างนี้บ่อยๆเพราะเราชอบลืมกันพอเราไม่คิดปั๊บเราก็ไปอยากจะให้เขาอยู่กับเราไปนานๆแล้ว พอเขาไปก็เสียใจ แต่ถ้าคิดอยู่เรื่อยๆจนไม่หลงไม่ลืมปล่อยวางได้ตลอดเวลา มันก็จะไม่ทุกเวลาที่เขาจะไปเวลาไหนก็ได้พร้อมให้เขาไปได้ทุกเวลาตั้งแต่เขาเกิดมาเลยเช่นมีลูกนี่ควรจะพิจารณาตั้งแต่วันเกิดของลูกเลยว่าเขาเกิดแล้ว เดี๋ยวเขาก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเขาจะต้องพัดพากจากเรา ถ้าเราคิดอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาเกิดเวลาเขาเป็นอะไรไปเราก็จะไม่ทุกข์แต่ไม่มีใครคิดอย่างนี้กันใช่ไหมพอมีลูกเกิดขึ้นมา ก็ โอ้โหหลงไหลข้างคายรัก อยากจะเลี้ยงให้ลูกโตอยากจะเลี้ยงให้ลูกดี อย่างงู้นอย่างนี้ไป พอลูกเป็นอะไรขึ้นมาหน่อย ก็ตื่นเต้นตกใจอย่างนะแสดงว่าที่ท่านอาจารย์สอนนี่นะครับคำสอนที่ท่านสอนเนี่ย คือเราเวลาเรามาปรับใช้กับตัวเราเองแต่ว่ามันเหมือนที่ท่านเคยบอกว่ามันเราตั้งโปรแกรมในจิตเราขึ้นมาเช่นยกตัวอย่างเช่นเปลี่ยนก็เปลี่ยนทัศนคติมามองโลกในแง่ความจริง อย่าไปมองในโลกตามความอยาก ตอนนี้เราเรามองโลกในตามความอยาก อยากให้มันดี อยากให้มันเจริญอยากไม่อยากให้มันเสื่อมไม่อยากให้มันวุ่นวายไม่อยากจะให้อะไรต่าง แสดงว่าการปฏิบัติที่ไม่ว่าจะเป็นการนั่งสมาธิหรือการพิจารณาด้วยปัญญาคือมีขึ้นเพื่อมาเปลี่ยนทัศนคติที่มนุษย์ปุถุชนทั่วไป เนี่ยที่ไม่ได้ศึกษาธรรมะจะไม่มองไม่เหมือนกันหรอกใช่ แต่พอมามองในทางธรรมะเนี่ยความเป็นจริงก็คือทุกอย่างเป็นุทุกขังนิจจังอนัตตา แต่มนุษย์ทั่วไปเนี่ยมองให้มันเป็นสุขขัง นึกจังอัตตาทุกคนมองแบบเนี้ยใช่แสดงว่าเราต้องเปลี่ยนทัศนคติโดยการไปพิจารณาความจริง มองความจริง แล้วก็ให้มันเข้าไปฝังอยู่ในใจอยู่ในใจเราเราเอามาใช้เหมือนกับเวลาท่านสอนให้พิจารณาอุสุเนี่ยเวลาผมก็ไปดูใน youtube เวลาเขาผ่าศพล้วก็จำในภาพพวกเนี้ยมา ว่าเวลาเห็นเนี่ยก็ให้นึกถึงไอ้ อวัยวะต่างๆมาแก้แก้ความเข้าใจที่มันมีอยู่คล้ายๆอย่างนี้ใช่ไหมใช่คือคือวัตถุประสงค์เนี่ยคือมาเปลี่ยนทัศนคติในทุก ๆเรื่องคือทัศนะของเราคือเรามองโลกในเงี้ย ในในในมุมผิดเนี่ย มองมองภาพผิด มองเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงมองเห็นสิ่งที่ทุกข์ว่าสุข มองเห็นสิ่งที่ไม่ใช่เป็นของเราว่าเป็นของเรา มองเห็นมองเห็นสิ่งที่ไม่สวยงามว่าสวยงาม และการที่เรานั่งสมาธิเนี่ยก็แปลว่าเพื่อฝึกให้จิตมันเข้มแข็งว่า ถ้าเวลามันเห็นรูปปุ๊บถ้าเราสมาธิเราดีเราจะนึกกลับไปอุสุบเนี่ยเร็วใช่แต่ถ้าสมาธิเราไม่ดีเนี่ย มันไหลไปมันไปกับสิ่งที่เห็นความคิดปรุงแต่งไปเรา้องต้องมาหยุดความคิดปรุงแต่งด้วยการนั่งสมาธิ เวลานั่งสมาธิเราจะหยุดความคิดปรุงแต่งได้ หรือแม้ตอนที่เราไม่ได้นั่งแต่เราเห็นรูปที่พอใจเนี่ย ถ้าเราฝึกสมาธิดี เราจะสามารถดึงเอาไว้ไอ้อุสุขที่เราเคยพียารนาเอากลับมาใช้ได้เลยอันนี้ถูกไม่ถูกครับาะนั้นแหละถ้ามาเร็วมันก็ดับความอยากได้ ถ้ามาไม่เร็วมันก็ยังอยากอยู่ ยังหลงอยู่ ยังเห็นว่าสวยว่างามอยู่ พอเห็นว่ามันไม่สวยไม่งามมันก็จะหยุดได้ เราต้องมองเหมือนกับเป็นเหรียญเหรียญมันมีสองด้านแต่แต่เราชอบมองด้านเดียว เราไม่มองอีกด้านหนึ่งเราคิดว่าเหรียญจะมีสองด้านนี้จะเหมือนกันเราคิดว่าเหรียญทั้งเหรียญจะมีด้านมีมีเหมือนกันแต่คนจริงพอเราพลิกมันขึ้นมา ถึงจะเห็นว่ามันมันเป็นอีกอีกอย่างหนึ่งเราจะเห็นแต่เจริญเราจะไม่เห็นมันเสื่อมเราจะเห็นว่ามันสวยงาม แต่เราไม่เห็นว่ามันไม่สวยงาม ส่วนที่ไม่สวยงามเรามองไม่เห็นก็แสดงว่าใช้หลักการที่ท่านสอนเนี่ยไปพิจารณาให้เกิดปัญญา เช่นอยากได้เงินอก็ขยันได้เงิน ก็จะขยันได้เงินก็มีทุกข์ แล้วก็ไม่จบไม่ได้นี้ไปได้อีกแล้วไม่จบอยู่นั่นนะแสดงว่านั้นน่ะมันมันเปลี่ยนโปรแกรมสมัยในในจิตเราว่า ยังไงมันก็ไม่เที่ยงหรอกแล้วมันก็ไม่ได้อยู่กับเรานานแล้วมันทุกข์มันไม่สุขจริงมันสุขปลอมมันสุขเดียวเดียว แล้วก็วิ่งไม่อยู่ อ่ามันยาเสพติดนะเสพยาเสพติดมันสุขก็สุขเดียวเดียว แต่แล้วมันติดพอติดแล้วเวลาไม่ได้เสพมันทุกข์ไม่เห็นทุกข์เห็นแต่สุขพอมันไม่มีเสพมันก็ทุกข์พอเงินหมดก็ทุกข์พอเงินไม่พอใช้ก็ทุกข์แล้ว ถ้าเราเห็นมันเป็นทุกข์ตลอด แสดงว่าเราจะเริ่มปล่อย เพราะมันเห็นไม่เพราะมันไม่เห็นประโยชน์ของมันอีกแล้วใช่ มันไม่ได้เป็นสุขการจะปล่อยได้เราก็ต้องมีความสุขอย่างอื่นมารองรับ ความสุขอย่างอื่นที่มารองรับได้ ก็คือความสุขที่เกิดจากการนั่งสมาธินี่เพราะเวลาเรานั่งสมาธิจิตสงบ เราจะได้พบความสุขอีกแบบหนึ่ง ที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากการได้เงินทองได้ทำอะไรต่างๆ ถ้าเราไม่มีความสุขอันนี้เราก็ยังทิ้งความสุขเก่าไม่ได้ เราจึงต้องมีสมาธิก่อนเราถึงจะใช้ปัญญามาตอนนี้ยากครับเพราะว่าปัญญาสมาธิที่ท่านสอนมันไม่ได้มาง่ายๆเลยนั่นแหละสิ ปัญญามันมันฟังแล้วมันง่ายกว่า แต่ปัญญาแบบนี้มันเอามาใช้ประโยชน์ไม่ได้ เอามาละเอามาปล่อยสิ่งต่าง ๆ ที่เรายึดติดไม่ได้ เพราะเรายังยังอาศัยมันให้ความสุขกับเราเหมือนกับว่าเราออย่างน้อยวันนี้ยังสุขอยู่เรื่องทุกข์ช่างหัวมันวันนี้มีเงินใช้ก็ใช้มันไปก่อน มีความสุขกับการใช้เงิน ไม่มีเงินก็ค่อยไปหามันมาใหม่ ก็ยังติดอยู่กับการที่จะมีเงิน แต่ถ้าเรานั่งสมาธิได้ใจมีความสุขได้ เราก็เอ้ย นั่งสมาธิสุขกว่าหาเงินไปหาเงินให้เหนื่อยทำไมก็ไม่หาเงินดีกว่า มานั่งสมาธิดีกว่า ถ้ายังนั่งสมาธิไม่ได้ ยังหาความสุขจากการนั่งสมาธิไม่ได้ มันก็เบื่อนั่งเดี๋ยวเดียวมันก็เบื่อ มันสู้ไปนั่งดูทีวีดีกว่าสู้ไปนั่งกินเหล้าดีกว่ามันจะเป็นอย่างนั้นเห็นถ้าเรายังไม่มีความสุขใหม่ที่เกิดจากการนั่งสมาธิ เราก็จะเส้นความสุขเก่าไม่ได้ เหมือนกับถ้าเรายังไม่ได้ซื้อรถใหม่ เราก็ต้องขับรถเก่าไปก่อนรถเก่ามันจะโกโลโกโซยังไงมันก็ยังพอวิ่งไปไหนมาไหนได้นแต่ถ้าเราซื้อรถใหม่มามันดีกว่ารถเก่าเราจะเก็บรถเก่าไว้ไหมเปลี่ยนรถใหม่ ได้รถใหม่แล้วเอารถใหม่ดีกว่าเนี่ยความสุขใหม่ ความสุขแท้จริง ความสุขที่ดีกว่าก็คือความสุขที่เกิดจากการนั่งสมาธินี้ทำใจให้สงบ พอใจสงบแล้วก็จะเห็นว่าความสุขที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นรสนี่มันเป็นเหมือนยาเสพติดนะเสพเท่าไหร่ก็ไม่พอก็ทิ้งมันได้เมื่อเรามีความสุขที่พบให้ความพอกับเราไม่ต้องไปหาเพียงแต่นั่งเฉยๆทำใจให้สงบมันก็เกิดขึ้นมาแล้วง่ายกว่าไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกาย ที่มีตัวแปรเยอะแยะไปหมด ไหนจะต้องมีเงิน ไหนร่างกายจะต้องแข็งแรง ไหนจะสิ่งที่เราอยากจะดูจะฟังมีให้เราดูให้เราฟัง ให้เราซื้อมาดูนั่มันยุ่งยากกว่ากันความสุขที่ได้จากการนั่งเฉยๆทำใจสงบนี่มันง่ายกว่า ถ้าเราทำได้แล้ว ไม่ต้องเหน็ดเหนื่อย ไม่ต้องไปแต่งเนื้อแต่งตัวออกไปนอกบ้านความสุขทาง ตาหูจมูกนิ้วกายอะไรออกนอกบ้านก็แต่งต้องแต่งเนื้อแต่งตัวเตรียมเงินเตรียมทองเตรียมอะไรไปบางทีก็ต้องมีพ่องมีเพื่อนไปด้วย ไปคนเดียวมันก็เหงาอีกไม่สนุกอีกถ้าเกิดเพื่อนไม่ยอมไปหรือไม่ว่างก็ไปไม่ได้ ตัวแปรมันเยอะ เงื่อนไขมันเยอะกว่าทั้งใครที่นั่งสมาธิจนจิตรวมได้แล้วก็จะทิ้งทุกอย่างได้ แล้วพอพิจารณาด้วยปัญญาว่าโอมสิ่งที่เราทิ้งนี่มันก็ มันก็เป็นทุกข์ดีๆ นี่เองแต่เรามองไม่เห็น ทุกข์เพราะต้องแสวงหา ทุกข์เพราะต้องรักษา ทุกข์เพราะสูญเสียเนี่ยมันมันมันทุกข์ตั้งแต่เริ่มต้นเลยพออยากได้ก็ทุกข์แล้ว อยู่ไม่เป็นสุขแล้ว เวลาไปหาก็ทุกข์แล้ว เหนื่อยยากกว่าจะได้มา ได้มาแล้วก็ต้องรักษา ก็ทุกข์อีก กังวลเนี่ยกลัวมันจะหายแต่เดี๋ยวพอมันหายก็ทุกข์อีก พอมันดับก็ทุกข์อีก เพราะสักวันหนึ่งก็ต้องดับต้องจากกันอยู่ดีเนี่ยให้เห็นความทุกข์ในสิ่งต่างๆ เพราะมันไม่เที่ยง เพราะมันไม่ใช่ของเรา มาเอาความสุขที่เกิดจากความนั่งสมาธินี่ดีกว่า เพราะมันเป็นของเรามันเที่ยง อันนี้แหละก็เรียกว่า แต่สุขที่ได้จากสมาธินี้ก็ยังไม่เที่ยง เพราะมันจะสุข แต่เฉพาะเวลาอยู่ในสมาธิแต่ถ้าเราได้สุขที่เกิดจากการได้จากปัญญานี้จะเที่ยงจะถาวร เพราะปัญญาจะกำจัดตัวที่จะมาทำให้ใจไม่สงบคือความอยากของเราเนี่ยพอเกิดความอยากปัญญาก็บอกอย่าอย่าไปทำตามมันพอเราไม่ทำตามมัน ความอยากมันก็จะเฉาไปเองหมดกำลังไป พอมันหมดกำลังก็จะไม่มีอะไรมา สร้างความวุ่นวายสร้างความหงุดหงิดลำคาญใจให้กับเรา เราก็จะอยู่เฉยๆไปได้อย่างสบาย ความอยากเกี่ยวกับร่างกายก็ไม่มีร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตาย ก็ไม่มีความอยากให้มัน ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็ไม่วุ่นวายไปกับร่างกาย ร่างกายคนอื่นก็ไม่มีความอยากที่จะให้เขามาเป็นแฟนเราเพราะเห็นทั้งภายในของเขาแล้วก็ ก็ไม่ไม่น่าดู มันน่าดูแต่เฉพาะอยู่ข้างนอกท่านเวลาแต่งหน้าทาปากเวแต่งเนื้อแต่งตัว เวลาดูตอนที่นอนตื่นขึ้นมาคิดตาติดตาดูผมเผาไม่หวีหรือว่าเวลาที่เจ็บไข้ได้ป่วย หรือว่าเวลาแก่ หรือว่าเวลา หรือว่าดูเข้าไปข้างในใต้ผิวหนังก็ได้ ร่างกายเรามันยังมีอะไรเยอะแยะที่เรามองไม่เห็นเนี่ยอวัยวะต่างๆ เนี่ย มีปอดมีหัวใจ มีตับมีไตมีลำไส้ มีสมองมีน้ำต่างๆ น้ำเลือด น้ำดีน้ำเหลืองน้ำเหงื่อน้ำมันข้น น้ำมันเหลวอะไรต่าง ๆ เยอะแยะไปหมด ถ้าลองนึกภาพของอาการเหล่านี้แล้วมันก็บอกว่ามันมันไม่น่าดูเลย ก็เหมือนรถยนต์เนี่ยมันเขาทำให้มันดูสวยจากข้างนอกเนี่ยถ้าไปเปิดฝากระโปรงก็ไปดูข้างในโอ้มีอะไรเยอะแยะไปหมดไม่น่าดูเลยเราต้องถ้าเราต้องการที่จะแก้ความหลงแล้วก็ต้องมองความจริง ที่มันถูกกลบไว้ ที่มันถูกหนังปิดเอาไว้ หนังเราหุ้มห่อไว้หมดนะจึงทำให้เรามองไม่เห็น ถ้าเราสามารถทำหนังให้เป็นเหมือนถุงพลาสติกได้ก็จะเห็นชัดเลยใช่ไหม ถ้าหนังมันใสเหมือนถุงพลาสติกนี่มีใครอยากจะชอบกันไหมเห็นหน้า เห็นหน้าก็เห็นกะโหลกศีรษะเนี่ยกะโหลกศีรษะมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ใต้หน้าเราป่ะ แต่เรามองไม่เห็นกันเนี่ยเพราะหนังมันหุ้มไว้เนี่ยถ้าหนังมันใสมันก็จะเห็นกะโหลกข้างในเนี่ยพวกเรามีกะโหลกมีโครงกระดูกกันทุกคนเนี่ยแต่มองไม่เห็นกัน เพราะเราไม่นึกถึงมันไง ถ้าเรานึกบ่อยๆ นึกบ่อยๆ ต่อไปมันก็จะ นึกอยู่เรื่อยๆพอเจอใครก็นึกถึงกระโหลกเขานึกถึงโครงกระดูกเขานึกถึงลำไส้เขาเนี่ยพอนึกถึงภาพเหล่านี้มันก็อารมณ์อยากอารมณ์ไข้มันก็หายไปหมดนะก็อยู่เฉยๆได้ละความอยากได้สงบเบาสบายใจ ใครบาปบาปตรงไหนลยไปทำอะไรใครเราไม่ได้ฆ่าไม่ได้รักทรัพย์ไม่ได้บาปเราไม่ได้ไปทุบตีเขาเราไม่ได้ไปแตะต้องร่างกาย เขาไปทำร้ายจิตใจเขา เขาเป็นคนทำร้ายตัวเขาเองด้วยความอยากของเขา เขาอยากไม่ให้เราไป เขาก็เลยทุกข์ถ้าเขาอยากให้เราไป เขาก็ไม่ทุกข์นะ ไม่บาปหรอกงนี้พระพุทธเจ้าก็บาปเลยพระพุทธเจ้าไปบวชนี่พ่อก็ร้องไห้ แม่เมียก็ร้องไห้ ลูกก็ร้องไห้เพราะพระพุทธเจ้าก็มีลูกมีเมียมีพ่อเหมือนกันมีแม่เลี้ยงก็ไม่มีใครอยากให้ท่านไป แล้วเวลาเราตายนี่บาปไหมสมมติเกิดเราตายไปนี่บาปวะ เราก็จากก็เหมือนกันเวลาตายกับเวลาไป ปฏิบัติธรรมนี่มันต่างกันตรงไหน มันก็ไปเหมือนกันไม่ใช่มันก็จากกันเหมือนกันไม่ใช่ จากจากแบบไปปฏิบัติธรรมยังมีโอกาสมาเจอกันได้ คิดถึงกันก็มาเยี่ยมกันได้แล้วถ้าเราปฏิบัติดี เราบรรลุเราก็สอนเขาได้ช่วยเขาได้ เหมือนที่ พระพุทธเจ้าช่วยพ่อช่วยแม่เลี้ยงช่วยลูกช่วยภรรยาให้เป็นพระอรหันต์กัน ถ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้ไปบวชพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นพระอรหันต์แล้วท่านจะมาสอนให้คนอื่นเป็นพระอรหันต์ได้ยังไงมันเหมือนไปโรงเรียนอ่ะการไปบวชนี่เหมือนเหมือนไปโรงเรียน ไปอยู่โรงเรียนกินนอน ใช่ไหมออกจากบ้านส่งลูกไปโรงเรียนกินนอนนี่บาปหรือเปล่า ส่งให้ไปเรียนหนังสือไปดัดนิสัยใช่ไหมอยู่โรงเรียนกินนอนมีระเบียบมีวินัยอยู่บ้านแล้วมันมันพ่อแม่รักไม่กล้าว่าไม่กล้าบังคับปล่อยให้ลูกทำอะไรตามนิสัยไม่ดี เสียนิสัยก็เลยส่งไปโรงเรียนกินนอนโรงเรียนกินนอนเขามีกฎมีระเบียบมีอะไรต่างๆพอเรียนจบแล้วออกมาดีไหมเป็นคนดีกว่าอยู่กับพ่อกับแม่อีก พราะได้ไปฝึกหัดนิสัย การไปบวชนี่ก็เหมือนกับไปฝึกหัดนิสัย ไปเปลี่ยนนิสัยที่ไม่ดี นิสัยที่ไม่รักษาศีลให้เป็นนิสัยที่รักษาศีล นิสัยที่หวง ให้เป็นนิสัยที่ไม่หวง ให้ทำทานเพื่อไม่ให้หวงไม่ไม่ให้ยึด ไม่ให้ติด ให้ไปนั่งสมาธิเพื่อให้ใจสงบใจเข้มแข็ง ใจเย็นใจมีเหตุมีผล ไม่วู่ว่าไม่อารมณ์ฉุนเฉียวโลภโมโทสันให้มีปัญญาเพื่อจะได้ตัดความอยากตัดความโลภความโกรธความหลงต่างๆ มันเป็นการกระทำที่ดีไปเรียนหนังสือพระพุทธเจ้าเรียนแค่หกปีก็จบแล้วนะพอจบแล้วก็มาทำหน้าที่เป็นอาจารย์สอนคนอื่นต่อไป คนอื่นก็มารับมาเรียนได้รับประโยชน์จากท่านเป็นจำนวนมากมาย พระอาหารหันต์ทั้งหมดในโลกที่มีอยู่ใน ในโลกนี้มาจากพระพุทธเจ้าองค์เดียวนี้แหละ ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีใครจะมาเป็นพระอาหารหันต์กันได้หรอก เพราะไม่มีความรู้ความสามารถที่จะทำให้ตนเองเป็นอาหารหันต์ได้ด้วยด้วยด้วยด้วยตนเอง ต้องให้คนบอกวิธี คนที่จะบอกวิธีได้ก็คือพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียว งั้นการทำการกระทำต่าง ๆ เนี่ยมันจะติดไปกับเรา แล้วถ้าเราบรรลุพระอริยบุคคลขั้นต่างๆ นี้มันพอบรรลุแล้วมันจะไม่มันจะไม่ มันจะไม่สูญแล้วมันจะเป็นของเรา ถ้าสมมุติบรรลุบรรลุเป็นโสดาบันมันก็จะเป็นโสดาบันแล้วมันจะไม่กลับมาเป็นปุถุชน ถ้าบรรลุขั้นสูงกว่าโสดาบันมันก็จะไม่กลับลงมาเป็นโสดาบันนะ มันจะมีแต่ขึ้นไปเรื่อยๆ พอเป็นพระอาหารหันต์มันก็จะไม่กลับมาเป็นขั้นที่ต่ำกว่าเหมือนกับคนที่เรียนจบปริญญาปริญญาตรีก็ต้องเป็นปริญญาตรีไปตลอดจะไม่กลับมาอยู่ในระดับมัธยมความรู้นี่มันไม่มันไม่เสื่อมไปแต่เมื่อวิทยที่ในพุทธชมคนสองเนี่ย ที่เขาแปลว่าเรียกเป็นธรรมเรียกเตอนนก็คือการพิจารณาธรรมเนี่ยธรรมวิจัย วิจยะก็แปลว่าวิจัยสมัยนี้เราวิจัยอะไรใช่ไหมเราวิจัยเรื่องนี้วิจัยเรื่องนี้ก็ศึกษาเพื่อหาความจริงของเรื่องนั้นว่ามันเป็นอย่างไรมีคุณมีโทษอย่างไร อันนี้ก็คือวิธรรมวิจโยก็คือการพิจารณาธรรมเป็นขั้นปัญญา ต้องผ่านขั้นสมาธิก่อนต้องมีสมา สมาธิอุเบกขาก่อนเนี่ยโพชฌงมันมีอยู่เจ็ดจังเลยโพชังโคสติก่อนเลย สติสร้างค่าโต แล้วก็วิริยังอะไรเขาต่อมาวิริยะใช่ไหมปัสสัทิธรรมวิจยะอันนี้ก็เป็นเป็นเครื่องมือที่จะทำให้เราตัด ความโลภโกรธหลงตัดความอยากต่างๆ ให้หมดไปจากใจอ๋อเวลาปฏิบัติมันก็ต้องเป็นขั้นศีลสมาธิปัญญาไป ขั้นต้นก็ต้องรักษาศีลให้ได้ก่อนศีลห้าศีลแปดพอรักษาศีลห้าศีลแปดได้ก็ไปฝึกสติ สติโพชฌงเจริญสติเพื่อให้ได้สมาธิ สมาธิก็จะได้อุเบกขาจากการนั่งสมาธิ พอเรามีสติมีสมาธิมีอุเบกขาเราก็สามารถที่ไปทำพิจารณาวิธรรมะได้ ไปพิจารณาธรรม พิจารณาร่างกายเนี่ย ร่างกายก็เป็นธรรมอย่างหนึ่ง ร่างกายนี้เกิดมาแล้วไม่แก่ต้องต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเนี่ยเนี่ย ไม่เที่ยงก็ไม่ให้ลืมจะจนกว่าจะปล่อยร่างกายได้คือปล่อยให้มันตายได้ ปล่อยให้มันเจ็บได้ ปล่อยให้มันตอนนี้เราปล่อยมันได้ไหมถึงเวลาจะตายเรา เราปล่อยมันนะเออตายก็ตายว่าอย่างนี้ได้ป่ะเจ็บก็เจ็บว่าอันนี้มีอะไรนิดหน่อย ก็กลัวเจ็บกันเมื่อเช้านี้บิดฑบาดฝนปล่อยๆหน่อยญาติโยมใส่บาตรก็กลัวฝนกลัวจะเป็นหวัดกันละกลัวเจ็บกันกลัวเจ็บไข้ได้ป่วยกันกลัวตายกัน มันต้องไม่กลัวเจ็บก็เจ็บอ่ะ ตายก็ตาย มันไม่ใช่ตัวเราอันนี้ปัญญามันจะแยกร่างกายออกจากใจ มันจะรู้ว่าร่างกายกับใจนี้เป็นคนละคนกันเราอยู่ที่ใจ ใจเป็นผู้มาครอบครองร่างกาย ใจเป็นผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆ แต่ใจไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บ ไม่ได้ตายไปกับร่างกาย แต่กลับไปกลัวแทนร่างกาย ร่างกายมันไม่กลัวหรอกนะเพราะมันไม่รู้ว่ามันเป็นร่างกาย มันไม่รู้ว่ามันแก่มันเจ็บมันตาย มันเหมือนต้นไม้อะต้นไม้มันไม่มีความรู้ รู้ว่ามันเป็นอะไร ใครไปฟันต้นไม้ ต้นไม้มันก็ไม่เดือดร้อน แต่พอมีใจมาครอบครองก็เดือดร้อน ถ้าเป็นต้นไม้ของเราเข้าไปฟันเราก็โกรธอะไรนะเราก็เดือดร้อนขึ้นมาเลือกอะไร ก็เนี่ยพระพุทธเจ้าสอนในสติปัฏฐานสี่ไงให้เอาร่างกายก่อน ข้อสอบข้อแรกก็คือ ปล่อยวางร่างกายก่อน อันนี้สำหรับพระนะ แต่ถ้าสำหรับญาติโยมก็ต้องปล่อยวางลาบยศสรรเสริญก่อน ตอนนี้ยังติดลาบยศสรรเสริญอยู่หรือเปล่า ยังติดความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่หรือเปล่าอันนี้ต้องตัดไปก่อน เพราะว่ามันไม่เที่ยง มันเป็นทุกข์ อย่างที่เราคุยกันตอนต้นของพวกนี้มันเป็นทุกข์ แต่เราไปเห็นว่ามันเป็นสุข ถึงต้องเอาธรรมวิจโยมาพิจารณาวิจัยดูว่ามันสุขจริงหรือทุกข์จริงกันแน่ เรามองด้านเดียวเรามองเวลาที่เราได้ เวลามันเจริญมันก็สุขก็สิใช่ไหมเราไม่มองด้านที่มันเสื่อมอะลาบยศสารเสริญสุข นี่มันมีทั้งเจริญมันมีทั้งเสื่อม เวลาเจริญก็ดีใจกันมีความสุขกัน เวลามันเสื่อมก็ร้องห่มร้องไห้กัน ไม่เห็นตอนที่มันเสื่อม ไม่เห็นตอนที่มันทุกข์ เห็นแต่ตอนที่มันสุขเนี่ยเราต้องมามองให้เห็นตอนที่มันเสื่อม ตอนที่มันทุกข์ พื่อเราจะได้กลัวมันจะไม่อยากไปยุ่งกับมัน ไม่อยากจะมีมัน ปล่อยวางมันคนที่เห็นราบยศสรรเสริญสุขว่าเป็นทุกข์เขาก็เลยไปบวชกันไงเข้าใจไหมอ่าเนี่ย ปล่อยวางขั้นที่หนึ่งก่อนพอปล่อยวางของภายนอกร่างกายแล้วขั้นสองก็มาปล่อยร่างกายในสติปัฏฐานนี่ท่านมาปล่อยร่างกายกับเวทนา ขั้นต่อไป ร่างกายก็คือเนี่ยต้องยอมยอมรับว่ามันต้องแก่ มันต้องตาย ส่วนเวทนา ก็คือมันต้องเจ็บ ต้องมีทุกขเวทนา เวทนามันมีสามชนิด มีสุข มีทุกข์ ไม่สุข ไม่ทุกข์ แต่เราชอบเอาชนิดเดียว ชอบเอาสุขอย่างเดียว พอไม่สุขไม่ทุกข์ก็วุ่นวายแล้ว อยากให้มันสุขแล้ว พอมันทุกข์ก็อยากจะให้มันไม่ทุกข์แล้วพอเกิดความอยากก็เลยเกิดความทุกข์ขึ้นมาในใจชั้นหนึ่ง เนี่ยที่เราปฏิบัตินี้เพื่อดับความทุกข์ในใจ ด้วยการปล่อยวางร่างกาย ปล่อยวางเวทนา ปล่อยวางจิตก็คืออารมณ์ที่มีอยู่ภายในจิตมันนี่คือธรรมะต่าง ๆ ที่พระเจ้าสอนให้เราพิจารณาให้เห็นว่าเป็นไตรลักษณ์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา แล้วเราก็จะปล่อยมันได้ ถ้าเรารู้ว่ามันเป็นระเบิดเวลาเราจะเราจะอยู่กับมันไหม วันดีเกิดดีมันระเบิดตูมตามขึ้นมาอย่างเงี้ยเนี่ยทุกอย่างที่เรามีอยู่นี่เป็นเหมือนระเบิดเวลาเชื่อไหมอ่าเกิดเวลามันดับไปเสื่อมไปเมื่อร้องหบร้องไห้กันทั้งนั้นเลยมีมีตำแหน่งอยู่ดีๆคำสั่งโยกย้ายมาแล้วอะไรเงี้ยอันนั้นก็เหมือนระเบิดเวลาเกิดขึ้นแล้วหรือทำงานอยู่ดีๆบริษัทเจ๊งปิดอย่างนี้หรือไปหาหมอหมอบอกเป็นมะเร็งอย่างเงี้ย เนี่ยมันเป็นระเบิดเวลารอเราอยู่ แต่เราไม่มองมันอย่างนั้นเราคิดว่าโอ้โหเป็นของขวัญเป็นกล่องของขวัญ ของขวัญวันปีใหม่กันกอดมันให้มันให้ความสุขกับเราตอนที่มันมีมันจเจริญเนี่ย แต่เวลา มันเสื่อมเนี่ย มันจะกระโดดตึกตายกันใช่ไหมสมัยนี้คนที่อายุคนที่แก่แล้ว เป็นอะไรไม่สามารถใช้ร่างกาย หาความสุขได้ก็อยากจะฆ่าตัวตายกัน ไม่อยากจะอยู่กัน เพราะเขาไม่มีความสุขสำรอง ไม่มีความสุขทดแทน ถ้าเขาฝึกสมาธิเป็นเวลาเขาใช้ร่างกาย หาความสุขไม่ได้ เขาก็ยังใช้สมาธิมาทดแทนได้ เหมือนสมัยนี้รถเขามีใช้น้ำมันกับแก๊สใช่ไหมถ้าน้ำมันแพงก็ใช้แก๊สแทนได้ แต่ถ้ามีน้ำมันใช้น้ำมันอย่างเดียว ถ้าไม่มีน้ำมันขายก็วิ่งไม่ได้ แต่ถ้าไม่มีน้ำมันขาย แต่มีแก๊สขายยังไปเติมแก๊สได้ ตอนนี้เราอาศัยร่างกายเป็นที่ที่สร้างความสุขให้กับเรา พอร่างกายไม่สามารถสร้างความสุขให้กับเราได้ เราก็ทุกข์กัน อยากจะฆ่าตัวตายกัน แต่ถ้าเรามาฝึก สร้างความสุขอีกวิธีหนึ่งด้วยการนั่งสมาธิถ้าเรานั่งสมาธิได้ต่อไปเราไม่ต้องใช้ร่างกายก็ได้ อย่างพวกนักบวชนี่เขาไม่ได้ใช้ร่างกายหาความสุขกันใช่ไหมเขาใช้สมาธิให้ความสุขกัน ใช้ปัญญาตัดความอยาก ถ้าตัดความอยากได้แล้วความสุขก็จะเกิดขึ้นมาเอง ความทุกข์มันเกิดจากความอยาก พอเราตัดความอยากได้ความทุกข์หายไปความสุขมันก็กลับมา เหมือนเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยพอรักษาลูกร่างกายให้หายเจ็บไข้ได้ป่วยมันร่างกายก็สุขสบายขึ้นมา ใจก็เหมือนกัน ใจตอนนี้มันทุกข์เพราะความอยาก ถ้าเราใช้ปัญญาใช้สมาธิมาทำลายความอยากได้พอไม่มีความอยาก ใจก็หายทุกข์ใจก็สบาย เนี่ยถึงต้องมาปฏิบัติธรรมกัน เนี่ย มารักษาศีลกันมานั่งสมาธิกันมาเจริญสติกัน แล้วพอได้สมาธิก็มาใช้ปัญญาพิจารณาให้ปล่อยวางสิ่งต่างๆ ที่เราไปอยาก อยากด้วย อย่าไปอยาก อยากแล้วมันไม่ได้ดังใจอยากหรอกเพราะอยากของเรามันต้องข้ามกับความเป็นจริง ถ้าอยากจะให้มันสมใจอยากต้องอยากแก่ อยากเจ็บอยากตายอย่างเงี้ยแล้วมันจะไม่ผิดหวังอะไราในไหมมันจะไม่ทุกข์ที่มันทุกข์เพราะมันอยากไม่แก่ อยากไม่เจ็บอยากไม่ตาย มันก็ผิดหวังเลย เวลาอยากได้อะไรดีใจไหมใช่ไหมอยากได้แฟนก็ได้แฟนมาก็ดีใจกันใช่ไหมงั้นก็อยากได้ความแก่สิเวลาแก่จะได้ดีใจกันอยากได้ความเจ็บเวลาไม่สบายจะได้ดีใจอยากได้ความตายเวลาตายจะได้ดีใจกัน ไม่ดีกว่าลยต้องมองความจริงที่เราไม่ยอมมองความจริงกันเนี่ย คำว่าตายนี้ไม่ให้ใช้ในบ้านเลยบางคน ห้ามพูดคำว่าตาย เพียงแต่พูดเท่านั้นยังพูดไม่ได้เลยเห็นไหมเวลาคนตายนี่มีตัวอื่น นิพพานบ้าง สวรรค์บ้างสวรรคตบ้างอะไรบ้าง แต่ไม่มียอมใช้คำว่าตายกันทังแข่งแต่คำว่าตายนี่มันมันแสบใจมาก คนที่ไม่เข้าใจศาสนาพุทธก็เลยคิดว่าศาสนาพุทธนี่เป็นศาสนาที่สอนเรื่อง เรื่องอะไรมุมมุมมุมลบกัน ชอบสอนมุมลบ ไม่มอง ไม่สอนมุมบวกมาบอกมุมบวกนะไม่คิดไปในทางบวก เชิงบวก ชอบไปคิดในเชิงลบก็ต้องคิด แต่เพราะว่ามันเชิงลบมันจะทำให้เราได้เห็นความจริง แล้วเราจะได้ไม่ไม่มาสร้างปัญหาให้กับตัวเราเอง ด้วยการหลอกตัวเราเองว่าเราจะอยู่ไปเรื่อยๆนะพอเรารู้ว่าเราจะต้องตาย เราก็เตรียมตัวเตรียมใจไว้สิทำใจให้สงบผัดไปหัดนั่งสมาธิกัน พอถึงเวลาตายก็พุโทโธพุโทโธทำใจให้สงบมันก็ไม่ทุกข์ถ้าไม่สงบมันก็จะทุกข์แล้วมันก็ตายเหมือนกัน ตายแบบสงบหรือตายแบบไม่สงบ ตายแบบสบายหรือตายแบบทุกข์เนี่ยก็มีเท่านี้แหละ แต่เราไม่ได้ตายไม่ต้องไปกลัวหรอกเราก็มาโผล่มาได้ร่างกายใหม่ เดี๋ยวร่างกายนี้ตายไปเดี๋ยวไม่นานก็มาเกิดใหม่อีกแล้ว ที่มาเกิดเพราะยังมีความอยากอยู่ ยังอยากหาความสุขผ่านทางร่างกายอยู่ แต่ถ้าเราตัดความอยากที่ากหาความสุขผ่านทางร่างกายแล้วเราก็ไม่มาเกิดใหม่แล้ว น้นเป้าหมายของการปฏิบัติทำทานก็ดีรักษาศีลก็ดีนั่งสมาธิก็ดี เจริญปัญญาก็ดีก็เพื่อให้มาหยุดความอยากนี้เท่านั้นเองพอจะเข้าใจกันแล้วใช่ไหมมีใครอยากจะถามอะไรไหมอ่าว่า การเสียไปตั้งปีกว่าทำไมยังทำใจไม่ได้ ก็ยังไปคิดถึงเขาสิอย่าไปคิดถึงเขาสิ อย่าไปคิดถึงเขา หรือจะจะคิดก็คิดว่าตอนนี้เขากลายเป็นขี้เท่าไปแล้วอย่าไปคิดถึงภาพลวง ภาพหลอกที่เราไปเพ้อฝันคิด มันเป็นภาพหลอกภาพลวงมันไม่ใช่เป็นภาพจริง ภาพจริงมันไม่มีแล้ว วันที่เราเคยไปเที่ยวกันที่นั่นที่นี่ วันที่เรามีความสุขกันตรงนั้นตรงนี้มันไม่มีแล้ว เราไปหลอกตัวเราเองทำให้เราทุกข์ไปโดยใช่เหตุถ้าอยากจะดูความจริงก็ไปดูถ้าเก็บ ถ้าเก็บกระดูกเก็บที่เท้าไว้ก็ไปนั่งดูกระดูกนี่เธอเป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้แหละดูปัจจุบัน ดูความจริง วิธีที่จะไม่ทุกข์ก็คือเนี่ยหัดหัดหยุดความคิด วิธีจะหยุดความคิดก็ต้องมีความคิดอื่นมามามาคิดแทนก็คือให้เราคิดพุทโธพุทโธไปอันนี้เป็นวิธีที่จะทำให้เราไม่ต้องไปคิดถึงแฟน เวลาเราคิดถึงแฟนแล้วก็พุทโธพุทโธไป พอพุทโธไปสักไม่นานเดี๋ยวมันก็ลืมแล้วแล้วเดี๋ยวสักคิดอีกก็พุทโธอีกมันก็เหมือนกับรถนะถ้ารถมันไหลแล้วก็เหยียบเบรกเหยียบเบรกมันก็หยุด พอมันไหลอีกแล้วก็เหยียบอีกพอเราปล่อยเบรกแล้วมันไหลแล้วก็เหยียบอีกพอเราพุโทโธพุโทโธแล้วเราลืมเรื่องแฟนไปแล้วเราก็หยุดพุโทโธเดี๋ยวเรากลับไปคิดพุทถึงคิดถึงแฟนใหม่ แล้วก็พุโทโธใหม่ทำนี้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็หยุดเราปล่อยให้ใจคิดเอง เราชอบคิดคิดถึงเขา คิดแล้วก็เศร้าโศกเสียใจ เราไม่รู้จักควบคุมความคิดกัน ในเป้าหมายของพุทธศาสนานี้อยู่ตรงที่ให้เราคัดขั้นแรกให้เราหยุดความคิด ขั้นที่สองให้บังคับความคิดให้คิดในทางตามความเป็นจริง แล้วมันจะไม่ทำให้ใจเราทุกข์ตอนนี้เราคิดไปในทางความความไม่จริงกัน คนตายไปแล้วหายไปแล้วยังคิดอยู่นะว่ายังอยู่ ใช่ไหม งั้นสตินี่สำคัญที่สุดในการปฏิบัติ เพราะสตินี่เป็นผู้ที่จะหยุดความคิดได้ แล้วเป็นผู้ที่จะดึงให้ไปคิดในทางที่ถูกได้ ที่เราไม่รู้ทางที่ถูกเราก็ต้องอาศัยพระพุทธเจ้าผู้รู้ว่าจะคิดไปในทางไหนให้ถึงเป็นทางที่ถูก พระพุทธเจ้าก็สอนให้คิดไปในทางอสุภะ ถ้าคิดถึงแฟนให้คิดถึงอสุภะเองถ้าคิดถึงร่างกาย คิดถึงสิ่งต่างๆให้คิดว่าไม่เที่ยง มันไม่ใช่ของเรา มันต้องจากเราไปสักวันหนึ่งถ้าเราไปอยากให้อยู่กับเรา เราก็จะทุกข์เราต้องปล่อยเราอย่าไปยึด อย่าไปติด เขาไปก็ให้เขาไป ไปแล้วก็ลืมไปซะ อย่าไปคิดถึงกัน ให้เสียเวลาเปล่าๆ นี่มันต้องใช้สติมากนี่พวกเราไม่ค่อยใช้กัน ฝึกสติไม่เป็นกัน สร้างสติไม่เป็นกัน ไม่ยอมพุโทโธกันเนี่ยสอนมาไม่รู้กี่เดือนกี่ปี แล้วบอกให้พุโทโธพุโทโธ ฟังกันไปกลับมา ก็ยังไม่พุโทโธกันอย่างนั้นลองพุโทโธดูทั้งวันดูสักวันหนึ่งเลยแล้วดูจะเห็นประโยชน์ยังอันใหญ่หลวงจะเกิดขึ้น อยู่กับพุโทโธอย่างเดียวเลย เอาวันที่ไม่ต้องทำงาน ไม่ต้องใช้ความคิด วันพักผ่อนวันแล้วก็ไปหาที่อยู่คนเดียวลองนั่งพุทโธพุทโธ ยืนพุทโธ พุทโธเดินพุทโธ พุทโธไป อย่าให้มันไปคิดถึงใครแล้วใจ จะว่างจะเย็นจะสบาย เวลานั่งจิตก็จะดิ่งเข้าสู่สมาธิได้แล้วจะมีความสุขมากแล้วจะรู้ว่าปัญหาทั้งหมดอยู่ที่ความคิดนี่เองพอหยุดคิดแล้วปัญหาทั้งหลายก็หายไปหมด ำอนาปนสติได้ได้ถ้า ถ้าใช้พุทโธไม่ได้ก็ใช้ใช้ลมหายใจ แต่ลมหายใจมันจะใช้ได้เฉพาะเวลานั่งเท่านั้น เวลาอยู่ในเรียบทอื่นมันดูยากแต่ถ้าดูได้ก็ดูไปถ้าเดินไปดูลมได้ก็ดูไปทำอะไรก็ไป แล้วดูลมได้ก็ทำไปถ้าไม่สอนนะพระเจ้าสอนเฉพาะเวลานั่ง เวลานั่งให้ดูลมแต่เวลาทำอะไรให้ดูร่างกายแทน ดูว่าตอนนี้ร่างกายกำลังทำอะไรอยู่กำลังยกมือขึ้นกำลังหันหน้าไปทางซ้าย หันหน้าไปทางขวาเนี่ย ให้เฝ้าดูอยู่ร่างกายทุกอิริยาบถของการเคลื่อนไหวนั่นเรียกว่าเจริญสติ อ่า เจริญสติ ก็ดูลมก็เจริญสติอานาปนาสติ อานาปนาแปลว่าลมเข้าลมออกเดยวดูร่างกายก็เรียกว่ากายกตาสติ ดูร่างกาย อันนี้เป็นการเจริญสติเพื่อไม่ให้ใจคิดไงถ้าเราดูแต่ร่างกายมันก็จะไปคิดเรื่องอื่นไม่ได้ ถ้าไปคิดเรื่องอื่นก็แสดงว่าไม่ได้ดูร่างกายแล้วดูความคิดก็ได้ไม่ได้หรอกดูความคิดมันก็คิดไปเรื่อยๆเลยต้องการหยุดความคิดต้องการไม่ให้มันคิดถ้าดูความคิดมันก็คิดไปเรื่อยๆเลยคิดไปมันก็ไม่สงบเลยแล้วเดี๋ยวก็ ร้องห่มร้องไห้ขึ้นมา ไปคิดถึงแฟนเขาไปคิดถึงหนี้เขาก็วุ่นวายขึ้นมาอีกเดี๋ยวคิดถึงเจ้าหนี้คิดถึงปัญหาต่าง ๆ ขึ้นมา ก็ใจก็ยิ่งวุ่นวายไปใหญ่ ดูความคิดไม่ได้ถ้าไม่ได้สอนให้ดูความคิดให้ดูลมดูดูร่างกายดูอาการสามสิบสองเนี่ยดูได้ ดูซากศพสิบชนิดนี่ดูได้ เพราะการดูพวกนี้ก็ทำให้ใจสงบ ถ้าตามดูความคิดมันก็มันก็คิดไปสบายเลย คิดไปเรื่อย คิดแล้วเดี๋ยวก็ฟุ้งขึ้นมาคิดเดี๋ยวก็วิตกกังวลห่วงใยคิดแล้วก็อยาก พออยากพวกก็อยู่เฉยๆไม่ได้พออยากจะดื่มอะไรก็ต้องไปทำคหาอะไรมาดื่มนะแทนที่จะมาภาวนาก็เลยไป ไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายแทนละนั้นต้องใช้พุทโธใช้ร่างกายเฝ้าดูร่างกาย เวลาเคลื่อนไหว เวลานั่งก็ดูลมหายใจเข้าออก เพื่อไม่ให้คิดคิดแล้วความอยากมันจะเกิดขึ้น ความโลภมันจะเกิดขึ้น ความวุ่นวายใจจะเกิดขึ้นถ้าไม่ผ่านขั้นนี้ไปก็อย่าไปพูดถึงปัญญาเลย ปัญญานี่มันต้องดึงมาคิด มันถึงจะคิด ปัญญามันมันเรียนเรียนหนังสือ ธรรมดาเด็กมันไม่ชอบไปโรงเรียน เพราะมันไปแล้วมันต้องคิดตามที่ครูเขาสอนให้คิดใช่ไหมมันชอบคิดไปในทางสนุกสนานเฮฮามากกว่า คิดเที่ยวคิดเล่นกันพอไปโรงเรียนต้องมาคิดเรื่องเรื่องวิชาการต่าง ๆ มันต้องมีสมาธิมีสติมีกำลังมากพอคนที่มีสติดีถึงเรียนเก่งไงเพราะว่า อ่านก็เข้าใจ เวลาฟังก็เข้าใจ เวลาสอบก็ตอบได้แต่ถ้าคนไม่มีสติใจลอยไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้น เรื่องนี้ เวลาครูสอนอะไรไม่เข้าใจเลย พอไปสอบก็ไม่เข้าทำข้อสอบไม่ได้เป็นแต่ว่าความรู้ทางโลกมันก็ยังเป็นความรู้ที่หลอกเราอยู่ ไม่ใช่เป็นความรู้จริง มันทำให้เราหลงต่อไปอ่า ความรู้ท่วมหัวตัวไม่รอดเนี่ยเขาไม่รอดก็ไม่รอดจากความทุกข์ไม่ใช่รอดจากอะไรแต่ความรู้ทางพระพุทธศาสนาเนี่ยทำให้เรารอด รอดพ้นจากความทุกข์ได้เอาแล้วจะให้พรก่อนช่วงแรกนี้แล้วถ้าใครจะอยู่คุยต่อก็อยู่ได้ ยะถาวาริวะหาปุราปาริกปุเรนติ สากลัง เอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติ อิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติ ระโสยถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสตุ มาเตภวัตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวะ อภิวาทนสีลิสะนิจังวุฒาปจายโน จตารโหธรรมาวทานติ อายุวันโอสุขัง พลังวันนี้อานามีคำถามประมาณสิบห้าข้อครับอาจารย์ แต่ว่าจะมีย่อยลงไปนิดหน่อยครับอาจารย์จะเริ่มเลยนี้ไหมหรือว่าจะรอแล้วแต่พระอาจารย์ครับเริ่มก่อนก็ดีนะเผื่อ เริ่มหรือว่าจะหรือว่าจะเอาภาษาไทยก่อนเอาภาษาอังกฤษก่อนนี่ไงภาษาไทยก็ได้ครับอาจารย์จะได้แยกคิดกันไปเลยภาษาไทยถ้าสิบห้านาทียี่สิบนาทียี่สิบนาทีก็พอครับแล้วให้อนาถ้าสี่สิบ โอเคไหมโ n เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวภาษาไทยสักยี่สิบนาทีถ้าใครอยากจะถวายอะไรก็เข้ามาก่อนก็ได้มีใครถวายของไหมครับ เชิญเลยนะครับ างให้ให้คนเข้าหน่อยนะครับ แต่เข้ามาถวายของนะครับ มาข้างหน้าได้ครับมาตรงได้ครับได้ครับใครต้องงานหนังสือซีดีก็หยิบได้นะ ซ้ายจงระวังได้ฟังธรรมเมื่อหลายวันเหมือนกันที่ท่านพ่อพูดเรื่อง ภาคสี่แล้วก็ผู้รู้อะค่ะ ทีนี้ลูกก็เกิดมาลูกก็เข้าใจว่าเออลูกอยากให้ท่านพ่ออธิบายว่าแม่ตานีกับแม่ตาเคียนเนี่ย จริง ๆ แล้วมีวิญญาณไหมคะหรือว่ายังไง เป็นเรื่องเขากูกันขึ้นมาทั้งนั้นอ่ะคุณเจ้าค่ะ มีแค่ เนี่ยมีแต่มนุษย์แล้วก็มีผู้ที่ไม่มีร่างกายก็มีพวกเทพพวกผีอะไรนี่ไปเขาคือเป็นลูกเทวดาใช่ไหมอ่าเป็นเทวดาชั้นต่างๆ เป็นผีชั้นต่างๆพระพุทธเจ้าบอกไม่ต้องไป ไม่ต้องไปพึ่งเขาให้พึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะ เชิญหยิบได้หนังสือที่มีหนังสือเล่งใหม่ออกมาเนี่ยอีกเล่มนะอันนั้นก็สีน้ำตาลนี่ก็เล่มใหม่อ่า เดี๋ยวหมดนะเอาไม่เอาไปก่อนเดี๋ยวหมดนะเดี๋ยวมาถามทีหลังเดีจะให้ต้องเอามาถามทีหลังมันยังไม่มีมาบ่นไม่ได้นะ แสร็จเลยนะครับวันนี้มีเวลาน้อยนะครับ เดี๋ยวจะได้ถามคำถามนะครับคบคุณเอามาก็ได้เอาหยิบมาคุณหยิบมาอะไรก็ได้ ทางบ้านมีหลายข้อไหม ี๋ยวเลือกเอาครับอาจารย์เฉพาะที่ดีีเป็นไงได้เช็คแอปดูแล้วยังเช็คแอปพลิเคชันใหม่หรือยัง ก็ก็มันมันก็ใช้ได้ครับอาจารย์แต่เพียงแค่ว่ามันจะอ่านลำบากจากหน้าจอ ตอนนี้ลองดูแล้วมันก็ขึ้นมาขึ้นมาตลอดครับอาจารย์แต่ว่ามันต้องใช้เครื่องทำเครื่องงานใช้ใช้ใช้ จะอ่านไม่ได้อ่านแต่มาอ่านมาอ่านไมครับ อ่าเป็นยังไงจะมาพักปฏิบัติเนี่ยจะมาปฏิบัติเนี่ยเจ้าค่ะสามวันเจ้าอ่าขอบพี่ครูหลายฝากมาถวายกระถินกระถินไม่ถวายกระถินยี่สิบเก้าใครจำได้ค่ะจำไม่ได้แล้วมันแต่เรื่องอะไรที่หายไปนานฮะ คนแปดริ้วค่ะที่หายไปนานดีกลับมาได้ก็ดีคือตอนนี้ไม่ได้อยู่ที่นี่ค่ะก็เลยไม่ได้ค่มาอยู่ที่สวนแสงธรรมเจ้าค่ะท่านพ่ออ่าพักในสวนเลยเหรอตอนแรกก็จะอยู่บ้านต่างที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพก็เลยต้องอยู่ตรงนี้เลยไม่ค่อยได้มาเล่นใหม่ ถ้าอยากจะถามก็ถามได้นะคำถามจากคุณปาริชัดเวลาภาวนาพุทโธ บางทีพุทโธมันหายกลายเป็นเสียงสวดมนต์บทที่เราชอบ เข้ามาในหัวสั้นบ้าง ยาวบ้าง แล้วก็เผลอสวดตาม พอรู้ตัวก็กลับมาพุทโธใหม่ แต่มันเป็นบ่อยอย่างนี้เราเผลอไม่มีสติหรือเปล่าคะก็ไม่มีสติมันถึงไม่สามารถอยู่กับพุทโธได้อย่างเดียว พยายามให้เกาะติดอยู่กับพุทโธไป ถ้ามันไปก็ดึงกลับมาใหม่ ใหม่ ๆ มันก็อย่างเงี้ยมันเหมือนชักกระเยาะกันต่อไปถ้าเราดึงกลับมาบ่อยๆต่อไปมันก็จะไม่ไปเองคำถามจากคุณโสภิตตั้งใจว่าจะสร้างที่พักให้กับพระสงฆ์ที่ทุดงผ่านมาพัก เพราะมีที่ดินที่ทำไร่อยู่ใกล้ๆหมู่บ้านเล็ก ลูกคิดว่าถ้ามีพระมาพักออกบิณฑบาตได้ ระยะทางประมาณหนึ่งถึงสองกิโลเมตร เป็นความอยากหรือเปล่าคะ แต่เป็นความตั้งใจค่ะ คือความอยากมันมีฝ่ายดีกับฝ่ายไม่ดี ถ้าความอยากฝ่ายดีก็ทำได้ เช่นอยากทำบุญอยากรักษาศีลอยากปฏิบัติธรรมนี่เป็นความอยากฝ่ายดี ความอยากหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย อยากได้นู่นได้นี่อยากให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นความอยากที่ไม่ดีเพราะมันเป็นโทษแก่จิตใจ อยากแล้วมันจะทำให้ใจทุกข์แต่ถ้าอยากทำบุญอยากรักษาศีลอยากปฏิบัติธรรมนี่มันทำให้ใจสุขคำถามจากคุณอักษร ลูกภาวนามาสามปีแล้วทุกวันก่อนนอนแต่ไม่เคยจิตรวมเลย ถ้าจิตไม่รวมแบบนี้ยังพอจะได้กุศลที่เพียรปฏิบัติหรือไม่เจ้าคะ ก็ได้เท่าที่เราทำได้ทำได้เท่าไหร่ก็เท่านั้น เหมือนกับเรียนหนังสืออาจจะได้สอบได้หนึ่งจุดนี้ หรือสองจุด หรือสามจุดนี่มันก็ ก็ได้ตามที่เราทำเนะทำได้มากน้อยก็ได้เท่า เท่าที่ผลมันให้เราคำถามจากคุณนายขนมต้มนะครับ กับผมไม่เข้าใจคำว่าปัญญา กับสัญญาความจำว่าทั้งสองคำนี้มีความเหมือน หรือแตกต่างกันอย่างไรครับในทางธรรม และการที่จะทำปัญญาให้เกิดขึ้น ควรทำได้อย่างไร แล้วเมื่อเกิดปัญญา แล้วควรใช้ปัญญาอย่างไรครับ ก็สัญญาคือความจำไงเช่นเราจำชื่อคนนั้นจำชื่อคนนี้เราเรียกว่าสัญญา ถ้าเราจำไม่ได้ก็แสดงว่าเราลืม ก็สัญญาก็เสื่อมไป ความจำก็เสื่อมไป สัญญาก็มีเจริญมีเสื่อมได้จำได้แล้วก็ลืมได้ อย่างนี้เรียกว่าสัญญา ส่วนปัญญานี่ก็คือความเห็นตรงกับความเป็นจริง เรียกว่าปัญญา เห็นเห็นว่าสุนัขเป็นสุนัข อย่างนี้เรียกว่าปัญญา เห็นว่าแมวเป็นแมวอย่างนี้เป็นปัญญา แต่ถ้าไปเห็นสุนัขเป็นแมวอย่างนี้มันเป็นความหลง ไม่ใช่เป็นปัญญา การที่เราต้องการเห็นความจริงเพื่อเราจะได้มาหยุดความทุกข์ที่เกิดจากความหลง เช่นเราไป เช่นร่างกายเนี่ย เราไปเห็นว่ามันเป็นตัวเรา อันนี้มันไม่ใช่เป็นตัวเรา มันเป็นของพ่อแม่ให้เรามาเป็นของขวัญจากพ่อแม่ เรารับของขวัญมา แล้วเดี๋ยวต่อไปของขวัญนนี้ก็จะต้องอเสื่อมไปหมดสภาพไป คือร่าง กายนี้เดี๋ยวต่อไปมันก็ต้องตายไป เวลาตายไปมันก็ไม่ได้เป็นของเราแล้วงั้นเราต้องมาสอนใจใหม่ว่าร่างกายนี้มันเป็นของเราชั่วคราว ไม่ได้เป็นของเราอย่างถาวร มันจะต้องตายจากเราไป อันนี้เรียกว่าปัญญา มาเรียนรู้ความจริง เพื่อที่จะได้แก้ความหลงที่ไปยึดติดว่าร่างกายเป็นตัวเราเป็นของเรา เพราะมันหลงแล้วไปยึดติดแล้วมันทำให้เราทุกข์ ราะเราอยากจะให้มันไม่จากเราไปนั่นเอง แต่ถ้าเรารู้ว่ามันไม่ได้เป็นของเรา เหมือนกับของที่เรายืมมาเงี้ยเรารู้ว่าต้องไปคืนเขา เวลาถึงเวลาคืนเขา เราก็ไม่ทุกข์เพราะเรารู้ว่าเป็นของของยืมมาเป็นของของเขา แต่ถ้าเราไปยืมเข้ามาแล้วลืมไปคิดว่าเป็นของเรา เราก็จะไม่อยากคืนเขา พอเขามาทวงเราก็จะไม่ยอมให้เขา หรือถ้าเขาเอาไปเราก็จะทุกข์เราก็จะเสียใจเเราต้อง สอนใจให้ดูความเป็นจริงของสิ่งต่างๆ อย่างที่ได้คุยกันมาตลอดเนี่ย ความเป็นจริงของสิ่งต่างๆ ก็คือมันไม่เที่ยง อย่าไปคิดว่ามันเที่ยงเราชอบไปคิดว่ามันเที่ยง ได้อะไรมาแล้วคิดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นจะอยู่อย่างนั้นไปกับเราไปเรื่อยๆ มันต้องมีการเปลี่ยนไปมีการเสื่อมไปแล้วมีการหมดไป มันมีการเกิด มีการดับมีการเจริญมีการเสื่อมถึงเรียกว่าไม่เที่ยง ถ้าเราถ้าเรารู้ว่าไม่เที่ยงเราจะได้ไม่เสียใจเวลามันเสื่อม ถ้าเรารู้ว่ามันจะเสื่อมนี้ เราก็เตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนแล้ว อย่างพระอาทิตย์นี้เรารู้ใช่ไหมมันขึ้นแล้วเดี๋ยวมันต้องตก เราก็เลยไม่ไปหลงไม่อยากให้มันตก มันตกก็ปล่อยมันตกไป เราก็ไม่ทุกข์กับมัน แต่ถ้าเราเกิดพระอาทิตย์มันมันเราอยากให้มันไม่ตกนี่เวลามันตก เราก็จะทุกข์ได้ หรือฝนฟ้าอากาศนี้ก็เหมือนกัน เวลาเราไม่เราอยากให้ฝนไม่ตกนี่พอมันตกเราก็จะทุกข์แต่ถ้าเรามองว่าฝนมันเป็นของที่เราไปสั่งมันไม่ได้ ไปบังคับมันไม่ได้ มันจะตกมันก็ต้องตก ถ้าเราเฉยๆไม่ไปยุ่งกับมันเราก็ไม่ทุกข์กับมัน ให้เราปล่อยวางทุกอย่างให้เฉยๆกับทุกอย่างอย่าไปยุ่งกับมัน อย่าไปถือว่าเป็นของเราอย่าไปอยากให้มันอยู่กับเรา ไปเรื่อยๆเวลามันจะไปก็ให้มันไป แล้วเราจะไม่ทุกข์นี่คือปัญญา ปัญญาทางศาสนานี่ให้มองอยู่สามอย่างนี่มองว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยง มันไม่ใช่ของเรา เราทุกข์เพราะว่าเราไปอยากให้มันเที่ยง อยากให้มันเป็นของเราเท่านั้นเองคำถามจากคุณจักรพงศ์ดวงจิตที่ฆ่าตัวตายขณะจะตาย จิตดวงนี้จะไปทุกขติภูมิแน่นอนใช่ไหมครับ แล้วต้องไปรับผลกรรมการฆ่าตัวตายใช่ไหมครับ ก็เหมือนกับฆ่าคนอื่นนะเวลาฆ่าคนอื่น มันก็จิตมันก็จะร้อนจะทุกข์ทรมานใจขึ้นมาร้อนก็เป็นนรกขึ้นมาใจร้อนนี่เรียกว่าใจนะเป็นนรกแล้วถ้าใจเย็นใจก็เป็นสวรรค์คำถามจากคุณวีรพันธ์ วันก่อนฟังพระอาจารย์สอนเรื่องธาตุทั้งหกต้นไม้มีสี่ธาตุคนและสัตว์เป็นฉาน มีธาตุรวนรู้เป็นห้าธาตุอยากทราบว่าเทวดา และสัตว์นรกประกอบไปด้วยธาตุอะไรบ้างครับ ก็ธาตุรู้ธาตุเดียวเพราะไม่มีธาตุสี่ไม่มีร่างกายเทวดามันไม่มีร่างกายก็มีแต่ธาตุรู้ธาตุตัวเดียวเรือพวกผีพวกพุทธพวกที่ไปตกนรกนี่ก็มีธาตุเดียวเหมือนกัน เพียงแต่ว่ามันเป็นธาตุร้อน ทุกข์ทรมาน ถ้าเป็นเทพมันก็เป็นธาตุเย็น มีความสุขแต่มันก็มีตัวเดียว มีธาตุรู้ตัวเดียวก็คือใจคำถามจากคุณหนูข้อที่หนึ่งเคยได้ยินคนเล่ามาว่าคนที่ตายแล้วฟื้น มาเล่าว่าได้ไปสวรรค์มา แล้วได้เห็นสิ่งของต่าง ๆ ที่ตนเคยทำบุญไว้รออยู่ หมายความว่าทำบุญด้วยสิ่งใดก็จะได้สิ่งนั้นใช่ไหมคะ ตามหลักก็เป็นอย่างนั้น แต่ไม่ได้ไปได้ในตอนที่เราเปิดตายแล้วได้ตอนที่เรากลับมาเกิดใหม่ เราเคยทำบุญแล้วเรากลับมา เดี๋ยวเราก็จะได้สิ่งที่เราทำไป ทำเงินทองไปเดี๋ยวกลับมาก็จะมีเงินทองกลับมาหาเราหรือว่าเวลาที่ตายมันอาจจะมันอาจจะได้แต่เป็นเป็นเงินทองในในในเขาเรียกว่าอะไรในในมิติของโลกทิพย์มันก็เป็นแบบเป็นเหมือนจินตนาการนะ คำถามจากคุณกมลรับโยมนั่งสมาธิแล้วเข้าภวังตลอดเลยทำอย่างไรดีเจ้าคะ ระหว่างวันโยมพยายามเจริญสติเวลาที่ว่าง แล้วไม่แน่ใจว่าเพราะอะไรเจ้าคะ่ะ ก็ไม่ทราบว่าคำว่าภวังนี่แปลว่าแปลว่าอะไร เพราะมันมีสองภวังภวังหลับกับภวังสมาธิ ถ้าเป็นภวังสมาธิก็ดี แต่ถ้าเป็นภวังหลับก็แสดงว่าไม่มีสติเผลอสติ พอเผลอสติจิตมันก็จะสับประงกไปเรียกว่าผวังหลับแต่ถ้ามีสติมันจิตก็จะสงบเป็นผวังสมาธิไป ถ้าเป็นผวังสมาธิก็พยายามรักษาพยายามเจริญบ่อย ๆ ให้มันชำนาญ ถ้าเป็นผวังหลับก็ลุกขึ้นมาเดินดีกว่าอย่าอย่าไปนั่ง นั่งแล้วหลับก็จะไม่ได้ผลไม่ได้ประโยชน์คำถามจากคุณสิริวันน้อยใจครูบาอาจารย์ท่านดุเรา แต่เราก็อดคิดน้อยใจไม่ได้ เคยได้ยินพระวัดหลวงตา น้อยใจจนสึก คิดว่าเราได้แค่นี้ก็บุญแล้วชาตินี้ขอคำแนะนำด้วยค่ะ ก็ไม่รู้จะแนะนำไง การดูด่าว่าเก่ามันเป็นการสั่งสอนควรจะดีใจว่าเรามาละมาศึกษากับท่านและท่านเมตตาดูด่าว่าเก่าตักเตือนเราถ้าไปคิดน้อยใจมันก็เป็นความคิดของกิเลสนะ คือกิเลสชอบให้เอาเอาใจ ให้หลอก ไม่ดีก็บอกว่าดีอย่างนี้แล้วเราจะไปได้ดิบได้ดีอย่างไรไม่ดีก็ต้องบอกว่าไม่ดี พอบอกว่าไม่ดีก็เสียใจน้อยใจ แล้วมาเรียนทำไมมาศึกษาทำไมมาศึกษาเพื่อเอาความความหลอกหรือเอาความจริง ถ้าเอาความจริงก็ต้องยินดีฟังคำดุด่าว่ากล่าวตักเตือน เพราะว่ามันเป็นการกระทำไม่ถูกท่านก็ต้องว่าเก่าตักเตือนเป็นธรรมดา จะได้จะได้รู้สึกตัวว่าเรากำลังทำไม่ดี เราต้องรีบแก้ไขแล้วเราก็จะได้ดีได้ต่อไปนั้นการดูด่าว่ากล่าวตักเตือนของครูบาอาจารย์นี้เป็นเหมือนกับให้น้ำทิพน้ำมนต์ให้ของวิเศษ ที่จะปั้นตัวเราจากคนที่ไม่ดีให้กลายเป็นคนดีควรจะกราบท่านแทนที่จะมาน้อยอกน้อยใจ ที่ท่านยังอุตส่าห์เมตตามาดูด่าว่ากล่าวตักเตือนเรา แสดงว่าท่านมีความห่วงใยเรา ท่านไม่ได้ดูด่าว่ากล่าวแบบพวกเรา พวกเราดูด่าว่ากล่าวเพราะความโกรธ ความเกลียด ความอิจฉาริษยา เนี่ย แต่ท่านว่าว่ากล่าวตักเตือนด้วยความเมตตาด้วยความกรุณา หมดแล้วเหรอ หมดครับอาจารย์ก็ดีจะได้ให้เวลาทางภาษาอังกฤษบ้างตัดตัดเลยนะครับอาจารย์จะตัดอีกคลิปหนึ่งนะ ก็ได้ผู้ชมทางบ้านจะตัดเป็นคลิปภาษาอังกฤษต่อเลยนะครับ ต่อไปจะเป็น ไม่ต้องตัดก็ได้ มันก็ต่อไปแล้วมาแยกกันทีหลังหรือไง ถ้าเกิดตัดไปเลยเขาก็จะดูง่ายจะไงครับเอาก็ได้เพราะเดี๋ยวเขาต้องมาต่อใหม่ไม่ใช่เอาเลยตัดก็ตัดนะต่อไปก็จะเป็นภาษาอังกฤษ Wait, let, let Anna ask the question first. She has about 15 questions. Then after that, you can ask. Read it slowly. Yes. one. Oh, it's not connected. Eh? Okay, Anna. Okay. Question number one from Singapore, from J Lo. The Buddha taught 40 meditation objects of meditation. Does each of these object meditation act like a different medi- medicine for varying departments in our mind? Well, basically, it is an object that you can use to focus your mind to establish mindfulness. So, so that when you have mindfulness, you can stop your mind from thinking. And when you sit and meditate, then your mind can enter into jhana, to into samadhi. So you can use any of any one of these forty objects of meditation. You can choose the one you like, the one you find comfortable, the one you feel that the one that give you good result. Question number two. The breath meditation is more commonly taught in the forest tradition. To use other meditation objects, normally a teacher will observe his students and prescribe a meditation object that best suits students' temperament. So my question is, if breath meditation doesn't work for us, and we do not have the luxury of being in close proximity to an Ajahn, how should we determine the meditation object to use within the 40 object of meditation. Just do a trial and error. You know? <laughs> try this one first. If it doesn't work, try another one. <laughs> Just keep trying. Until the 40. <laughs> yeah, there are 40 of them. It's, it's like when you go to a shop to buy things, you just try try this clothes, whether you like it or not, you don't like it, try another one until you find the right one for you. Question number three. It is described in the sutta that attainment can be obtained by eradicating self-view, clinging to rites and rituals, skeptical doubts in the Buddha and Dhamma. Will Venerable Ajahn be able to expound each of these three conditions and to what level of eradication and understanding before stream entry can be attained? Well, basically, you have to have jhana first. You have to have samadhi first. Because if you don't have samadhi, you don't have the strength to to eradicate your your defilement. Yeah. The defilement will be too strong for you without jhana. So you first need to have jhana or samadhi. Once you have samadhi, then you can develop or contemplate so that you can have right view, right understanding of the nature of the body. Yeah. The body is such that it is impermanent. It is subjected to getting sick, getting old, and die. And the body is not yourself. The body is just a composition of the 32 parts. And it is composed or built from the four elements. When the body stops functioning, when the body dies, then the body will disintegrate because the the four element that that build up the the body will disintegrate. They'll go separate ways. The the the fire element will go away. The water element will go one way. The air element will go another way, and the earth element will go the other way. So, if you contemplate and investigate the nature of the body, you will see that it just it's just made up of the four elements, and and it's not you. You are the one who think, the one who uh, who know this body, but you you are not the body. You want to separate you from the body, so that once you know that the body is not you, then you can let go of the body, accept the the the truth of the body that the body will have to get sick, get old, and die. So when you accept the truth, then your mind will not be hurt by the the sickness, by the aging, by the death of the body. If you can do this, then you have let go of your your attachment view from wrong view. We, wrong view will tell us that the body is me, myself. The body will not get sick, will not get old, will not die. So when you have this view, you cling to the body and have the desire for the body not to get sick, get old, and die. So when the body gets sick, get old, and die, you become unhappy, you become sad, because you have the desire for it not to get sick, get old, and die. But if you have the right view that this is the way, the nature of the body, that it's going to get sick, get old, and die, and it's not you, so you don't have to worry about it. Let let it be. Let the body get sick, get old, and die. Then you will not be hurt by by the the the body sickness or death, and you will come to see that the truth of your suffering um, or stress arises from your own desire, your desire for the body to last, to to not get sick, not get old, and die but this is contrary to the truth. If you want to get rid of your stress that arises from your desire for the body not to get sick, get old, and die, then you have to see clearly, truly that the body will have to get old, get sick, and die, and there's nothing you can do about it. Only thing you can do, the proper thing to do is to accept the truth. Because once you accept the truth, then you eliminate the stress in your mind because you stop your desire for the body not to get sick at all and die. So once you have seen the the Four Noble Truths, then you have no doubt in the Buddha because the Four Noble Truths was taught by the Buddha. So if the the the teaching was taught by him, then he must be the teacher. So there must be a Buddha. It's not something that some people uh, create out of uh, nothing. It's the truth there, is, there was a Buddha, and this Buddha taught the Dhamma, which is the Four Noble Truths. Yeah. And the person who perceived, uh, experienced, realized the Four Noble Truths is the noble disciple. Is the one who who can get rid of his wrong view, uh, get rid of his attachment to the body, and get rid of the desire for the body not to get sick, get old, and die. Then he becomes enlightened on the first level, on the on the level of the body and of the feeling. So he he can let go of the five khandhas. So he become a asotapana. Once he knows that all the stress, all the all the problem arises from his own uh, desire and nothing else. And then he would not have to uh, use rites and ritual to help cure cure his problem. People sometimes think that they have problem and they have to go and do something to allay some something, some forces, some spirit or something, so that their their their problem will disappear. You know, but the problem arises from our our desire, the stress, the uh, the suffering arises from our desire to have things going our way. Once things don't go our way, we we become we become we we become trouble, and we want to fix that trouble by trying to do some form of rituals, you know, like kill a sheep or something. Maybe will make things better. You know. Once you have uh, seen the Four Noble Truths, then you know that the problem is in your own desire, the desire to be or the desire not to be, or the desire for the sensual gratification. What, what, if you could not have these things, then you become, you can become sad or unhappy. And so you want to kill this sadness and unhappiness by trying to go fix the other things that make you Mm, you're sad, but you but you didn't know that they are not the problem. The problem is your desire for those things to be according to what you want them to be, what you want them to be, and when they don't be what you want them to be, you you become sad or unhappy. So if you want to be happy, then you just leave everything alone. Don't have any desire for them. Don't depend on them to make you happy. Don't desire. Don't depend on anything to make you happy. Then when you don't get it, you, you, you will not be sad because you don't have to rely on them. So this is basically what will will happen once you uh, contemplate the nature of the body until you see the the stress in your mind what is arises from your desire up toward the body and toward other things and they cannot be according to your desire because the truth is everything will rise and cease, everything will come and go. But our desire once them once they come, you, we want them to be with us all the time. We don't want them to disappear, separate from us. But once we see the truth that this is not possible, then we stop our desire for them to last forever. We accept the impermanence of their of of, of them of their status that one day they're gonna have to to disappear, to dissolve like the body. One day it's gonna die. But once you accept it, then there will be no stress in your mind. You, you will you will feel nothing toward the death of the body. So this is basically the the practice on the the the contemplation of the body on the five khanda, to let go of them, then you will be free from stress and suffering. Question number four from Brazil, from Mr. Inacio. After practicing anapanasati for a few years, focusing my attention on relaxing the breath sensation, now I find I'm controlling my breath even when I'm not sitting meditation. My breath become unnatural and uncomfortable over these years. How can I let go of this control and breathe comfortably again? Just don't don't focus your your attention on the breath. Focus on your body instead. Just watch your body movement. Whatever your body do, just watch your body. Question number five from Malaysia, from Miss Tan. On the last Q&A session, Ajahn mentioned that we should focus on one object until the mind enters into absorption. Does it mean at the point of absorption, mindfulness and focus will naturally shift from the object to the absorption? When the mind fully absorbed, then the mind um, let go of the object of, of, of the focus. Like if you're watching your breath, and then when the mind becomes totally absorbed, then the the breath will disappear from the the mind awareness. All that is left is just the knowing or the emptiness. Question number six. My object of meditation is the skeleton as it appears quickly when I close my eyes during the sitting. Should I focus on the skeleton as a whole or scan through it by part by part? You should you should fix it on one one point. Don't don't scan. Don't let the mind work. Just let the mind watch. Just watch the whole skeleton or any one part, like the skull. Just focus on that. You want to fix the mind. You want to steal the mind. You don't want to let the mind move around. You want it to become still. So you need to fix it on one part whichever part you you you like to fix upon your attention. Question number seven from Madeira, Portugal, from Mr. Philip. Sometimes I can bring a feeling of upeka into my heart when I want. I would like to know that in the moment of death, do I bring that feeling of upeka and at the same time focus in the thought of puto puto to help me to have a good rebirth? But if you have ubeka, you don't need puto because you do puto because you want to have ubeka. So if you can have ubeka, then you will have a good birth after you die. Mm. Question number eight from Penang, Malaysia, from Mr. Max Lee. I'm now following your instruction, leaving behind my old instruction, because in the past I always work on vipassana all the time, and I cannot progress in my meditation. So he has four small questions from her. I have this sequence. In the beginning, do, do I do some chanting, then switch to puto, then to breath? Is it the right way of doing? If it gives you the result and it's the right way, you just have to see the result. If it can enter your mind into full concentration, then yes. But basically, that's what the the step is. First, you chant, then you use one mantra, then you can stop your mantra and then watch your breath, and then just stay fixed on on the breath. Then the mind will eventually enter into concentration, absorption. His second question: When using of these those three methods, when thought arises, I ignore all thoughts that arise and go back to my meditation object. Is it the right way? That's right. You don't want to follow your thought because once you start to follow your thought, then your mind become uh, agitated and it will not become still, will not become absorbed. Don't follow the thought. Stay fi stay fixed with your meditation object. His third question: I'm when I'm using reciting the Bhutto method. When and how can I switch to in and out breath method? Anytime you want to. Uh, sometimes people feel uncomfortable watching the breath, so they use the mantra first to calm the mind. Once the mind feel calm enough, you feel like stopping your mantra, then you try, try to see if you can just watch your breath instead. So it's a trial and error. Yeah, pretty much. Yeah. So his fourth question: When I focus on my nostril of the in and out breath, I can feel the in breath very clearly, but I cannot feel my out breath. Why? Maybe because it's not clear like your in breath. So don't worry, just just just just just beware that it is such, and just stay focused on the breath. Keep on focusing on the breath. Question number nine from Los Angeles, United States, from Mr. Sam. I have a question about Buddhist life. My parents disapprove of me dating my girlfriend because she has a child from her previous relationship. And my parents said that by dating her, I'm creating a sin according to Buddhism. Is this true? No, the mm, in Buddhism we have a, uh, the the third precept, which means to abstain from having sexual misconduct. Sexual misconduct means to have sexual conduct outside of marriage. If you want to have sexual conduct, then you should get married, have a proper partner. If you have different partners, you keep changing partners, sleeping with different people, then it is taking the the nature of the animal. If you want to maintain the nature of the human being, then you should stick to just one partner. Question number 10 from Brazil, from Mr. Eurico. Is it possible to gain any insight without jhana or even when one is not meditating? It's possible, but it's very hard, very rare. Some people could see something and then become enlightened without having any jhana. But then there's a uh, a question. Maybe he already has jhana and he doesn't know he had it. Some people might might be calm enough to be able to see things clearly, so he doesn't need to uh, practice jhana. Yeah. Like some people talk to the Buddha, ask a question, and the Buddha gave him the the instruction and he suddenly become enlightened. Yeah. But this is on um, on an exceptional case. On um, for most case, I think we need to have samadhi or jhana before we can develop panya or wisdom. Question number 11 from Malaysia from Mr. Siu Chiu Ting. I'm always not satisfied with whatever I have done in the past and that caused me to have a lot of regrets and guilt. May Ajahn advise me on how to relate this to impermanence, suffering, and not self, so that I can tell the mind that this bad habit is not the right thing to do. The Buddha said that everything we do on this earth, they are not satisfactory. They can never bring contentment, fulfillment. The only thing that will bring you fulfillment is meditation practice. So don't feel bad if you do and you find that it's not uh, fulfilling or it's not satisfactory, because everything in this earth, uh, in this world is like that. That's why you keep changing things, keep changing your clothes, changing your wife and husband, changing your cars. You keep changing because whatever you get is never satisfying. And the only the only thing that will make you satisfied is when you calm your mind and let go of your attachment and your desire. So he has this feeling of guilty when he gets something that he regrets. So yeah, because yeah, just ignore it. Just just say you're still stupid. <laughs> You don't follow the Buddha. follow the Buddha, and you you won't feel guilty. So there's no regrets. Just follow the Buddha. Uh -huh. <laughs> okay. Question number twelve from France, from Miss Adelaide. For animals that live in the forest, when they cannot survive anymore, they go to a secluded place and quietly wait for death. But for human beings, if it is it is in the same situation where we cannot survive anymore, can we not ask for support? To, so we choose to stay, stay in seclusion and meditate as long as we can. Are we allowed to do so? And would this action be considered as suicide? No, there are people in Thailand when they feel that their dying day is near. Sometimes they go and live in a temple and use meditation as the a way of uh, alleviating the suffering of the mind. This is not suicide. This is just uh, curing the mind or helping the mind to become peaceful and calm, and can accept the the the truth of the body. question number thirteen from Malaysia, from Mr. Yeo Kao. In the case of memory loss after brain damage or lost body mobility coordination and speech coordination, will there be mind when there is no brain? Oh yeah, mind and the brain are two separate things. Eh? The brain is part of the body, while the mind is is another person. If I always give the comparison, the body is like a, an automobile, and the drive the mind is like is the drive the driver. Then whatever happens to the automobile doesn't affect the the driver. it's two separate things, two separate people. Question number fourteen from Colombo. When it comes to memory, is it the body and mind or consciousness that stores the memory? Is it the body? well, the memory is in the namakanda, sanya. Sanya is in Thai we translate it as memory. It's not in the body, but it can be forgetful. You can forget things also because sanya is not permanent either. Sanya arises and ceases. Uh, second question: Is it by tanha the mind become intermingled with this body? Tanha means desire or craving. They come out from the mind and this craving then uh, lead the mind to go have contact with the body, to possess the body, because it needs the body to achieve its craving. Like if you want to see a movie, you have to have a pair of eyes. And so in order to have a pair of eyes, you have to have a, a body. So you go, if you haven't take, haven't got one, then you go and born have a have a have a body. Once you have a body, then you can, then you can use the body to as a means to to satisfy your craving. Third question: Is it the same mind or consciousness that travels between bodies? yes, this mind doesn't die with the body. See? When the old body dies, then this mind go and look for a new body. So it always keep going. As long as that desire will keep looking for new body, because it's still like an, an opium addict. You know? It keeps going after opium. When this place has no opium, then they go to another place to find some more opium. The body is like a, a like a tool or the means for the mind to acquire the, the opium. The opium are the sight, sound, smell, taste, and tactile objects. Yeah and you need the body to to to acquire these things. So the mind transferring from one body to another body? No, same mind. Like you change your clothes, same person. Your old habit, your your like and dislike are still the same. Your ability to to understand things, your wisdom, your samadhi, whatever you have is still there, still the same. So when I was smart, then I smart Yeah, you you will still be smart. If you're stupid, you will still be stupid. Yeah. You don't. This thing don't change but with with the body. Yeah, but you can you can improve or you can decline. From being smart, you can also become stupid. So, uh, question number fifteen: How to deal with envy and jealousy? Because sometimes it overwhelms me and consumes my life, and I'm unable to get it out of my mind stream how to deal with anger? Well, don't compete with other people. Compete with yourself. Then there would be no envy and jealousy. <laughs> See, try to compete with yourself, and uh, what what you have to compete with is your kilesa, your defilements, you your greed, hate, and delusion. Don't compete with other people because other people people, some people are better than you, are smarter than you, and some people are worse off than you. So if you want people to be like you and they happen to be smarter than you, then you can be envious. If you have to look at other people, then you should you should think that we all have different karma. We did different karma in the past, so it makes us uh, some people smarter than than us, and some people less smart than than us. So we just have to accept the truth of the karma that people are not the same. So we should accept if they are better off, then we, we should just accept that this is the truth. Uh, he give example like if in the office the boss uh, like favorite one colleague than another colleague, so mm. it's hmm. the same that we don't we don't compete. He must have done something to please the boss, <laughs> and you did something to displease him. So. <laughs> so just ignore. Yeah, ignore of uh, fault yourself. Don't fault other people. If you're not good enough, then you should improve yourself. Do make, make work harder. So like, right? Yeah, you know. Okay, I think that's all for today's. And from YouTube. Ajahn, if we practice and keep hope on dana, sila, samadhi, and panya to win the conventional world, is this correct way of life? Keep hope, keep hope. I can understand. Yeah. Read again the, the first part. If we practice and keep hope only on dana, keep sila, hope, keep hope. H O P E. Yeah. Hope. On dana, sila, and samadhi, and panya to win the conventional world is this correct way of life? So it's just hope on. Um, it's not hope. You have to practice. Eh? You have to practice sila, dana, sila, samadhi, and panya in order to transcend this world. In order to not rely on this world to make you happy, because if you can practice dana, sila, samadhi, and panya, you will have another form of happiness, which is far much better than the happiness that you can gain from this world so you can leave this world alone and doesn't have to rely on this world for your happiness. Okay. You you have anything, Josh? Um, yeah, I wanted to ask about uh, uh awareness. Uh, uh, uh, awareness of breath meditation, um, and uh, sometimes like I get uh, like I sort of like so I'm aware of the breath in and out for a while, and then as sort of opens up into this space. And then sometimes it can sort of, it's like this block, like, eh, like, um, it's uncomfortable and it's like I get like a head, a eye sort of pain, tension. Mm. Um, so I wonder, yeah, as long as it's open my eyes, I wonder what's. Usually, because your your mindfulness become uh, be, become less strong, mm. not strong enough to fix your mind with the breath so the your defilement can start to create all forms of diversion. And so what you should do is, if you cannot use, you focus on your breath. Try to maybe use a mantra instead. A Bhutto, Bhutto, uh, uh, you know, chant some verses, and so to to to re, to bring back the mindfulness. Yeah. When yeah, when you feel that you can go back to watch your breath, mm-hmm. then go back again. Okay, so there's any kind of tension or uncomfortableness, don't Yeah, yeah, yeah. Okay. Try to use your mantra. Mm. Mm. Um, um, yeah. Oh, it's kind of a funny thing, but um, uh, just today, like it's never, it doesn't usually happen to me, but um, in the morning and, and also at daytime, like these dogs were all like running at me and barking at me and like uh, like almost like jumping up, and it was really strange. And I wonder if, and it was like oh, I'd sort of changed this meditate, like doing more sati. I wonder if like because usually like I just keep meditating. Yeah, it was funny. Well, just observe things and and just beware of them and let let let go of them. Just accept them for what they are. You know, if you have dogs coming around, okay, accept it and look at it as something passing. You know, now they are gone. You know. When you're with them, you just try to you know try to maintain your serenity, maintain your calm. That's the purpose uh, under every situation. The goal is not to deal with the situation. The goal is to maintain your serenity, maintain your calm by letting go of everything. Because as soon as you have like or dislike, you will lose your serenity and your calmness. So don't try to like the situation or hate the situation. Just accept the situation as they are by merely knowing, being aware, like being aware of your breathing, your breath. Every situation is like a breath. Just watch, just beware, don't react. Um, yeah. Okay, I think you already okay. D do you have any? Um, I've been meditating for about 15 years as, as a Buddhist, and I have some concentration so that I found some pleasure independent of sensual pleasures, and I found enough, just enough wisdom to keep myself free of relationships, sensual and sexual, and and um, to maintain the precepts. Mm-hmm. Um, but I'm, could you explain the gradual path for actually removing them? Will there be one day when <laughs> these thoughts stop arising, or do I just keep um, well, you have to in intensify your your practice. Uh. you have to intensify your your test. Mm. See, like you have different level of testing your mind. See, right now you have you have come up to this level. If you want to move up, you have to increase the the intensity of the test. That means you have to give up more of the things that you love, like your body. Yeah. Are you willing to give up your body uh, are you willing to give up the the the good the the good physical feeling and endure the bad the the bad physical feeling? Like sitting for a long time without moving, with should the body get painful, just try to live with that pain and not try to run away from it. So this, this is what you have to do. Increase the test, test your mind. You have to make the the test harder so sit for three hours or something, or four. It's not the hour. It's it's the the pain that arises. If you sit without pain, then it doesn't. That's my practice. I yeah. Because sometimes you go, you fall asleep, or, or you enter into calm quickly, and then you will not feel the pain. Mm-hmm. So try to sit without enter into jhana or into samadhi. Uh -huh. Just be beware of the the body, and then the eventually the pain will slowly build up. And then when it builds up, try to use your mind, teach your mind to learn to accept the pain, not to resist, not to run away from the pain. Just to remain calm as, as if there's no pain. You have to learn to live with pain and also learn to live with death. Death is like you should go to, you, you should go find a place where you feel scared. Yeah. Go there and if you feel that you might be losing your life, then see if you can let go of it, willing to let go of the body. If you can, then you will move up to a higher level of, of uh, what you call achievement. I um, I gave up all my things last year uh, to look into ordaining this year and um, I had a, few obstacles to ordaining uh, two or three of them, and I overcame two of them, but the third one I haven't quite <laughs> overcome yet. Mm-hmm. Um, and um, um, is it? Uh, do you think I can continue to progress if I go back to work and maintain the eight precepts and continue meditating, or is it something that it's necessary. Um, if you go back, then you just go you you going backward. Going backward. Yeah, it's better to to push forward. But if you're not ready yet, then maybe you have to to to to to you know stay the course first. And, but if you feel you're ready to move forward, then you you go and. I, this is uh, one of my obstacles was that I had epilepsy when I was younger, and mm-hmm. um, during the course of my meditation practice, I was actually I was actually meditating when uh, this was about 15 years ago, and I was able to stop it and heal it through meditation, and I've had no symptoms ever since. But I guess I have this doubt in the back of my mind if I ordain, if I'd ever have problems. So I was thinking of getting my pension, so in case there were problems, I could at least have that. I'm not far away from getting a pension, so. Okay, that's not a bad idea. That's not a bad idea. No, no, not a bad idea, because you don't know what's going to happen in the future. No. Should you have something to fall back on, then it will be better. And you just try to practice in your in your your present your status, you know. Mm -hmm keep the eight precepts and work and practice, but it won't be as intensive, won't be as much as if you can stop working. Mm -hmm. But then again, for some people, once they ordain, they still cannot force themselves to do the practice anyway. <laughs> so it will not make much difference. So you first you have to know that you can practice more and you want to practice more. Mm-hmm. Then ordaining is a is a good option. Mm-hmm. But if you don't think that you can practice anymore than you can practice now, then ordaining is that doesn't make any difference. Because sometimes when you ordain, you start to worry, and this can be an impediment to your practice. Yeah. If you ordain, you must be willing to accept the consequence of your ordination. If I should die because I'm, you know, I'm, I'm my as a monk, I'm willing to die as a monk, and I use death as the as as a path to my enlightenment. Because most people sometimes a lot of people become enlightened because before they die. Yeah. Reflecting on their own death while they're dying. Yeah, because they see the truth. See, right now we're just thinking about the truth. We're not facing the truth yet. But when we know we're actually gonna die, then maybe the mind will then know the see the stress arising from the attachment, and want to get rid of this uh, stress by uh, letting go of the body, yeah. and then he can become enlightened, can become uh, not stressed at all by the death of the body. When you say when you say that the mind never dies or doesn't die, how does that square with the idea that Buddhism is not an eternalism and uh, and anatta, the sense of no self? Uh, could you explain that? Yeah, because Buddhism um, teaches on two two things here. But most of the thing that we hear is the impermanent, the anatta thing. We never heard of the eternal thing. Mm -hmm. So the mind is, is eternal. It's forever. It never dies. Besides the mind, there are the other four elements. The, the element they don't die. They always remain elements. The earth always remain earth. You know, solid. Water always remain water, liquid. You know, and fire always remain fire. Air always remain fire. But when they come together, they create the trees, the body, the people, things. Then when they come together, then they will have to disintegrate eventually. So they become impermanent. See? The thing that they build up will become impermanent because they will separate. But these four elements, they are forever. They are always there. And the mind is the fifth element. The sixth element is the space. See? All these six elements is always there, internal. Wherever you go, you'll find the six elements in different shape and form when they combine. Now your body is uh, is formed is uh, is formed by the by the five elements: the earth, water, fire, and air, and the mind. The fifth, and then it, it floats in on in space. Yeah. It moves around. The space element is always there. These are all internal. The space is eternal. See, but we don't see it that way. We never look at it that way because we see the space as empty, so we don't think it's anything, but it's something, right? It's space. It's something that the four element has to have in order to exist. If there's no space, <laughs> where are you going to put the four elements? Or, so, see, when the Buddha thought of the the the impermanent thing, because we we cling to them, see, and they are the problem. We have we have to teach the mind to see the truth of this thing that we cling to, that they are impermanent, they are not self. You know. They are just nature, really. Everything that we have here, even our body, is part of nature. And the nature building block are the four, the six elements. Yeah. And these these building blocks of nature, they are permanent. They are the God, they are the creator of everything and they are also the destruction of everything, the destroyer of everything. And really, because when they come together, they create. When they separate, they destroy. Right? Your body eventually, the four elements will separate, Then they destroy this body. But when they come together, they create babies. You know, Thank you. All right. I think it's probably the the time to to quit for today. So I hope you can uh, understand what I say and learn from what I say. But if you have any more questions, please send it to Anna, and then she will bring them to me the next time, usually about once a month. All right. Okay. Good luck. May hope may I hope you hope that you will progress in your practice and become enlightened soon. <laughs> Goodbye. <laughs> <laughs>